Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras visiems, kurie susirinkė prie laužo naktigonės. Laužą degam jau. Šio vakaro tema kuri daina širdį tavoj šiandien garsiausiai skamba. Na, toks kaip ir skamba gal poetiškai, bet tema vėlgi bus labai rimta. Čia iš esmės yra klausimino temos, kas pirma žmogus yra. Jeigu kas pažiūrėsit komentarus, ten yra seka. Bet šiaip mes pradedam, aišku, nuo referendumo reikalų, kadangi vis mažiau lieka laiko. Eina į pabaigą parašų rinkimas. Ir mes šiek tiek pakalbinsime žmonės, kurie aktyviai dalyvauja parašų rinkime, kurie yra surinkę nemažai parašų. Ir vieną jau mes pašnekovą turime. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Oksana kalbame? Taip, taip, su Oksana. Tai kiek žinau, jūs aktyviai renkat parašus. Jūs pasite, pati esat ūkininkė, ar taip? Taip, esu ūkininkė iš Panevežio rajono. Ir kiek parašų jau turit surinkusi? Ar aš asmeniškai, ar... Nu, ir jūs asmeniškai. Nu. Aš asmeniškai esu su savo pagalbininkais surinkusi 2600 parašų. Čia jūs asmeniškai, tai jūs galima Taip. vadinti tūkstantininkė? Galima. Manau, kad mano komanda nesutiktų, jeigu aš pasisavinčiau pusantro tūkstančio parašų. A, jūsų komanda nesupyks. O komanda ja, kiek nesuta... surinko? O komanda, žinokit, dar ir atskirai renka. Tiesiog, tiesiog šneku apie tuos skaičius, kuriuos, kaip pasakyt, kai pati negalėjau piršto pridėti prie mhm. e, parašų rinku, rinkimo eilutės, e, bet kalbinau žmonės, tai vad prašiau, prašiau tų žmonių, kad kad padėtų kažkas, kad Brada. kažkas paaiškintų, kad kažkas nurodytų, kur ar tikėjot, ar tikėjot veiksmo pradžioje, kad tiek surinksit? Žinokit, Jeigu rimtai, tai iš vis. Nu ką, aišku, kad rimtai, negi mes čia juokausim dabar. <laughs> Jeigu rimtai, tai tikrai netikėjau, kad iš viso tie rinkimų uh, e, uh, e, lapai bus ant stalo ir kad rinkimų komisija leis tai daryti. Bet nesitikėjau, kad pati galiu tiek padaryti. Nežinau, iš kur ta ugnelė tokia, bet ėmiausi visomis jėgomis ir darau viską, kad tik tai kuo daugiau. Kaip Nes keičiasi to... nuotaikos, sakykit, Jaučiasi kaip nors nuotaikų kaita, kada renkat parašus, su žmonėmis bendraujat? Žinot, būna visko, bet... E, o palyginus žmonių... su pradžia ir veiksmo ir dabar jau į pabaigą einant? Žinoma, bet be jokios abejonės dabar yra lengviau. Lengviau? Jau klaida yra, nu, ta pati idėja jau yra paskleista, jau lapai išdalinti, jau daug kas yra pasirašę ir sutinkam daugiau pasirašysių, nei, nei, nei negirdėjusių apie tai. Nieko, tai va tiesiog tikrai darbas vyksta, aišku, reikia didinti tempus ir kuo daugiau jų surinkti, kad būtų užtikrintai laimėta, o ne šiaip laimėta. Supratau. Kokie argumentai būna dažniausiai už arba prieš, kada su žmonėmi šnekatės? Žinot, pasakysiu, e, žmonių, kad e, būtų prieš nusistatę, sutinkam labai nedaug. E, dažniausia būna nusivylę žmonės ir jau nebetikintys, kad iš viso dar galima kažką daryti ir padaryti. Tai vat, dažniausiai iš to nusivylimo, iš, iš to vat, abejingumo gal būna mm, daugiau va, tokių sutinkama, o kad būtų prieš, tai tikrai labai labai nedaug. Nedaug. Kur, jūs, nedaug. kur jūs rinkot pagrindę? Kokiose vietovėse? E, panevėžio miesto šventėje rinkome, gyvulių parodoje rinkojame, įkalinimo įstaigose rinkome. O apie tai plačiau, apie tai plačiau, įkalinimais, kaip jūs ten patekat? O kreipėmės į kalėjimų departamentą su prašymu leisti rinkti parašus. Ir leido, matot? Ką? Leido, leido. Tada kreipėmės į kiekvieną įkalinimo e, įstaigą atskirai. E, iš tikrųjų labai labai esu dėkinga Marijampolės, Elitaus, Praveniškių E, e, pataisos namų e, vadovybei visai, kurie tikrai, tikrai mus labai melai priėmė, leido tai daryti, patiems susitikti su nuteistaisiais. O buvo, buvo nuteistųjų, kurie atsisakė pasirašyti? Žinokit, labai nedaug. Labai gaila, kad kai kurie neturėjo įkalinimo įstaigoje savo asmens dokumento ir jie negalėjo pasirašyti. Tai vad dėl jų tikrai gaila. O kad e, visiškai nenorėtų pasirašyti, žinokit, tikrai labai nedaug tokių buvo. Na, kiek aš girdžiu, tai ir su įprastais žmonėmis ta problema iškyla. Dažniausiai žmogus nori pasirašyti, o neturi dokumento. Nu, taip. Tai mes irgi man... dabar visi, kurie girdi ir dar nepasirašė, priminkim jiems, kad jeigu jūs norėsite tai padaryti, tai visada turėkit visada su savim. su savim reikia Asmens pasą, asmens... šitą dokumentą arba... kortelę arba pasą. Arba pasą, taip. Jo, reikia numerio. Asmens dokumento numerio. Ne asmens kodo, bet numerio. Mhm. Dokumento numerio. Supratau. Netinka pensininko pažymėjimai, netinka jokie kiti dokumentai, tik tai asmens tapatybės kaip jūs manot, arba papas. Kaip jūs manot, pabaiga bus pergalinga? Kaip jaučia jūsų moteriška širdis? Netikėtumėm, nedarytumėm nuo pat pradžių, žinokit. Kai, pirmus, kai pirmąjį šimtą lapų išdalinau, jaučiau, kad turim laimėtis. Tai yra kryškelė, nuo kurios turiu pajudėti. Gerai. Viskas turi iš esmės pajudėti. Gerai. Tada dėkui jums. Dar, Niekai. dar rinkit, kiek liko dienų? Nu, labai nebedaug tų dienų nu, taip, taip, liko. Taip, iš, iš paskutinio. Gerai, o mes, o mes kalbinam kitą, kitą žmogų, vardu Richardas, taip? Taip, labas vakaras. Labas vakaras. Na, aš žinau, kad jūs vadinas Metona. Kodėl toks, toks vardas? Pravardė greičiau matyt. Taip, taip, čia, čia nuo senų dar jaunysės, paauglysės vaikų, mano ten... Na, bet jūs turėjot kažkaip jau pasireikšti, kad tokį vardą užsitarnau. Tokį vardą užsitarnaut reikia, šiaip savo nepav, nepavadins taip. Užsitarnau, nežinau, ar užsitarnavau, bet čia draugai mane taip e, praminė, nu, pagal juos aš buvau toks biškis senamadiškas. Ai, to, aš maniau, kad jūs linkęs, linkęs į valdžią labiau į toks. Nu, nežinau, gal biškiuką yra ir valdingumo tokio, ja. bet taip daugiau šiuo atveju tai daugiau dėl, dėl mano mm, vertybių. A, dėl vertybių tokių. Mhm. Supratau. Kur jūs renkat parašus, sakykit? Pagrindę, kur jūs renkat? Kokiose vietovėse? E, Visoje Lietuvoje. A, jūs turite tą referendo mobilį, taip? Taip, taip. Va, praeitą savaitę buvom e, Dzūkijoje, ten Lazdyje, Alytus, Druskininkai, Prienai, E, Marijampolė, paskui vėl e, Kazlų Rūda, dabar e, aukštai šitą Žemaitiją važinėjom. Tai plati, tai, plati geografija. Sakykit, tai ar jaučiasi, ar jaučiasi skirtumas žmonių nusiteikime va šitos akcijos atžvilgių? Vienoje vietoje ir kitoje Lietuvos? Jaučiasi, jaučiasi. Jaučiasi? Jaučiasi. Pakomentuokit šiek tiek vienur geriau, kitur, kitur blogiau, aš net nežinau, kartais atrodo, gal mažesniuose miesteliuose žmonės labiau supranta, bet, bet šiaip ir Alytui, pavyzdžiui, visai neblogai pasirašinėjau Šiauliuose, Telšiuose neblogai, Plungiai, nežinau, mes gal ant tokios dienos užtaikėm, kad labai daug keistų žmonių buvo, net apreikė ten mus. Matot, Lietuva atrodo tokia nedidelė, bet net ir toks, tokiu... Taip, taip. Skiriasi. Netgi telšiai, telšiai plungiai šalia, šalia vienas kito. Gal uh, Gal šiaip prieš mus plungiai buvo merginos kitos, gal jos jau ten aprinko nemažai. Supratau. Bet tai gal dėl to... Kodėl dažniausiai žmonės atsisako pasirašyti, jeigu atsisako? Kokius daugiausia argumentus išsako? Taip, tai šiaip argumentai, jeigu kad už pardavimą žemės, tai vienu žodžiu, dažniausiai tai būna investicijos ir darbo vietos. Čia atvažiuos, vienu žodžiu, kalėdų seneliai užsieniečiai, pridarys mums čia darbo vietų, vienu žodžiu, bus geriau gyventi. Tai aš jiems sakau, kad, nu, nėra jau tai viskas rožėm klota, ten Latvijos yra pavyzdžiai dėl tų darbo vietų ir investicijų, ir, ir, ir, ir Prancūzijoje ten kiniečiai vienų gynų supirkę patys vyną gaminasi savo išsiveža. Ir ką veikia nu, šitie argumentai? Ar? Į, suveikia, suveikia kartais. Ir dar va, vienas tas argumentas, kad jūsų dėl, dėl uh, Dėl, nes irgi sako, ai, žemės gi neįsiveš. Yeah. Tai va šiandien panaudojau tą argumentą, e, kad e, telekomo irgi neįsivežė. Tai žmogus vienu žodžiu užsikirto. O, matot? Ir sako, bet aš vis tiek parduosiu. Nu, nes, tipo, gal, taip supratau, jisai žemės pats turi, vienu žodžiu. Supranta. Bet dabar jau jisai liko pats su savo sąžinė, nes tada Brata. dar turėjau atsiai tokių argumentų pa, pa, pagrįsti savo... Brata. Jūs, jūs važinėjat su to referendumobiliu, tai benzinos kainuoja. Padeda jums kas nors? Ar viską pats apmokat? Mm, padeda, aš pats tai iš vis bedarbis, mm, iš, iš grįžęs iš, iš užsienio, iš Londono du metai Lietuvoje dar taip savo nu, vietos vis nerandu, bet vat, vis kažkur įsiveliu. O šiaip ir draugai, ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir šiaip žmonės, piliečiai prisideda, vat ir iš užsienio išeivis vienas nori pinigų pervesti, žodžiu. Taip, žmonės prisideda. Atsiliepia žmonės, taip? Taip, taip, taip. Ir ki matyt, kad... kiek jau esat surinkęs parašų? Žinokit, čia taip sudėtingai gaunasi, nes, nes aš turiu, kadangi turiu krūvą dar paėmęs tų tušių lapų. Nes... Nu, vis tiek kažkiek tai. Ar jūs, ar jūs tūkstantininkas, tai paklauskim. Dar, dar ne, dar ne. Aš dar ne. turiu, šiandien jau pradėjau, įpusėjau šeštą lapą, bet iš tų šešių lapų uh, dar yra ir kitų žmonių parinkta parašų. Nu, čia mes jau ne, nesigilinkim į smulkmenas, dar jums trūksta. Nu, bet dar laiko turit. Trūksta, trūksta. Jo, bet dar yra. Gerai, tai sėkmės jums ir sėkmėms mums visiems. Taip, dėkui. Dėkui. O mes kalbinam dabar Povilą, taip? Taip, taip, Povilą. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš žinau, kad jūs esat teisės studentas, taip? Taip, taip. Ir šiaip jau dirbantis toj srity. Taip. Tai ne, ne taip dažnai pasitaiko, kad teisininkas užsimtų tokiais dalykais? Nu, matot, nuo 16 metų aš jau toksai žmogus esu, mama mane čia labiau įtraukė į tą tokią pilietinę veiklą. Tai va viskas prasidėjo gal nuo mitingų iš tikrųjų, sudalyvavau kažkaip, atkreipiau į tas problemas visas ir kažkaip nuo to laiko, nuo 16 metų ir įsitraukiau į tą tokią. O kaip jūsų kolegos, kurie mokosi, taip pat teisė reaguoja jūsų veiklą? Nu, palaiko, reaguoja. šaiposi? Visokių yra, visokių yra. Vieni šaiposi, kiti palaiko. Bet tiesiog esu koks esu ir viskas, kas nori mane priima, kas nori nepriima. Supratau, čia jau pozicija rimta. Kur jūs renkat parašus daugiausia? Aš Kauno mieste, Laisvės alėja, senamiestis, dar per būtus einu, kai turiu laiko. Kaip, ar įsileidžia į būtus? E, taip, įsileidžia. įsileidžia. Tai, aišku, pasipošiu, pasidedu paltą, tą, tą kaklaraištį ir einu. <laughs> Ar dažnai būna, kad atsisako žmonės, įleidžia į būtą, atsisako pasirašyti? Visokių iš tikrųjų visokių, būna, aišku, būna. Žinokit, jo, visokių, kiek kaip procentaliai nusunku pasakyti, bet šiaip per būtus pakankamai neblogai sekasi. Supratau. O kaip šiaip žmonių informuotumas apie šitą akciją? Vieni sako, žino, kiti nežino, tai reikia dar supažindinti, bet dauguma nu vis tiek girdėjo ar per radiją girdėję, ar per internetą kažką skaitę. Kada lengviau rinkti buvo pradžioje veiksmo, ar dabar jau kai pabaiga einam? Ko gero buvo pradžioj lengviau rinkti, nes dabar iš tikrųjų nemaža visuomenės dalis jau sako, kad pasirašė. Jau, dažnai susiduria su žmonėm taip, kurie jau. Ar tenka panaudoti teisinės žinias vat, šitame nu, veiksme? Kartais tenka, kartais tenka, tenka paaiškinti. Būtent, kad čia renkami e, parašai dėl žemės ūkio paskirties žemės. Taip, taip. Na, daug kas maišo su nežemės ūkio paskirties žemė, sako, dabar įstatymas leidžia. Jis sako įmonė, į kurį sako ir leidžia, ir užsienietis gali kūręs ten pirktą žemę. Tai tenka paaiškinti. Supratau. Ir dažniausias argumentas sako, tai čia žemės neįsiveš, bet reikia atkreipti, kad yra teisinis reguliavimas numatytas 500 hektarų žemės, gali įsigytas mu ar su juo susiję asmenys, tai jau tikrai nemažas plotas. Turint tokį plotą, tai čia žinot važiuos vienas užsienietis, kitas supirks, supirks nu ir ką. Na, nu, aš visada kartuoju vieną ar tą patį. Tai žemė duoda pelną ir Na, žemės tai, neišveš, bet pelną tai, gali išsivežti. Pelną Čia. duoda, žinoma, tai. viską duoda. O jeigu pelnas išvyksta iš valstybės, tai nukenčia visi. Būtent, būtent. Nes mažiau patenka į biudžetą pinigų tiesiog ir būtent. tiek. Čia galima... Na, taip, prie... žemė, Ir taip žemė, nu kas, nu gali būti spekulacijos objektas. Be abejo. Nu, ne, tai yra tai daug tai kitų argumentų. Gerokai, taip, čia iš tikrųjų, taip, taip, taip. Argumentų yra įvairiausių, bet va šitą kažkaip dažnai žmonės užmiršta, kad kiekvienas žemės lopinėlis, ypatingai žemės ūkio paskirties, tai yra pelno tokio darimo mašina. Ir, ir kur tas pelnas bus, Jo, ar Lietuvoje mes esame interesuoti, kad būtų Taip. kažkur užsienio kompanija. Taip. Nes už tas pats telekomas, jogi neišsivežė, mes pardavėm Suomijos valstybė telekomas Lietuvoje, bet pelnas tai išvažiuoja. Ir, ir mes skambinom telekomo tinklais, tevo, ir nuo mhm. kiekvieno skambučio kažkokia nedidelė dalis pelno eina Suomijos pensininkams. Taip. Taip. Nes tai yra valstybinimo. Kiek jūs surinkot parašų? Nu, aš nesu tūkstantininkas, apie 700 turiu. O tai irgi jau netoli bet pasitempus dar gal ir surinks. Be abejo, tai ką, linkim jums surinkti tūkstantį, dėkojam už triusą ir linkim visiems sėkmės. O dabar mes kalbam Elona, taip? Labas vakarėlis, taip, Rolanda Elona čia klauso. Labas vakaras. Tai dabar aš paskaitysiu jūsų laišką draugams, nuo kurio jūs pradėjot savo visą veiksmą. Prašom, skaitykit. Aišku, ne visą ištraukas. Oi, va, ten ilgas, taip. Taip, skaitau. Prašau ne prieš tankus eiti, ne į mišką vailukus ir šautuvą pasiemus. Kviečiu pakovoti teisinių ginklų ir sumušti tą 300 tūkstančių parašų ribą. O aš, su tavimi ar be tavęs, mano draugė, prisiekiu motiną žemę pakovoti už Lietuvos žemę, tikrą nepriklausomybę, kalbos ir tradicijų tasą. Citatos pabaiga. Na ir kaip, kaip, kaip ne prieš tankus? Kaip tie žmonės <laughs> pasirašo, kai ne prieš tankus reikia, o tik parašą padėti? O, žinokit, labai, labai įvairiai, bet aš galvojau pradžioje, dar čia prieš pusę metų, kai aš tik tai pradėjau, Uh, buvo labai įdomus dalykas, kai Pranciškus tiksliai nesakė, kiek yra tų savanorių ir aš jau galvojau, gal kokių jų tūkstančiai, tūkstančiai jau turėtų būti žmonių ir aš tą laišką išplatinau ir galvojau, kad čia bus mūsų šimtai tūkstančių. Aha, <laughs> gerai būtų. Mūsų <laughs> truputį mažiau pasirodo. Taip, taip. Nu, bet manau, kad, žinai, kad Lietuvo šiandien esmė jau nebe kiekybė, bet kokybė. Nu, kai va, ir būtent tas argumentas, kai tik tai, kaip sakant, nu, va, čia pavyzdys ypatingai vyrams reikia. Čia greitai pasakyk, kam reikalas, e, prašai pasirašyti. Ir taip pažiūri mane truputį tokią mergiotę, lyg tai kvaistelėse, Ir aš tada labai greit pasakau, taigi neprašau imti šautuvo ir į su manimi mišką, prašau tik parašą padėti. Ir ką, tada nusijuokia ir pasirašo. Supratau. O, o jūs nemanot, kad iš esmės argumentai jau nebeveikia daugumo žmonių? Visi jau yra senai apsisprendę viduje. Oi, oi, oi, oi, ne, ne, ne, ne, ne, kas čia, kas čia, ne, ne, ne. Ne? Veikia dar argumentai? Ne. Oi, veikia. Tik žinot, kas nebeveikia, galbūt nebeveiktų ir žmonės įsižeistų, jeigu pasakytum, va, renkam dar vienai politiniai partijai parašus matai. Bet kai žemė tai yra vienintelis kalba, žemė, šeima, kas dar labai vieni lietuvis. Dar tai ir suveikia. Išgirsta <clears throat> vienas toks, uh, e, va, labai ryškus toks pavyzdys, oro uoste rinkau paršus ir kai tikrai tai pradėjau savo greitą kalbę sakyti, ko aš čia noriu, tas tik tai žmogus atsilošė ir sako, pala, pala, pala, ką? Žemę sugalvojo parduoti. <laughs> Jis net nežino jis net nežino, kad prieš stojant Europos Sąjungo pasirodo ten yra padaryta sutartėlė, žodžiu, išbrauktas sakinukas, viskas yra paprasta ir legalu. Nu, žodžiu, daug žmonių apskaitai nežino, kad pirmojo va tos sakinio, čia kur yra, mes renkam uh, būtent 47 straipsnio, kad žemė vidaus vandenys miškai parkai nusavybės teisė gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei, jo paprasčiausiai nėra. Žmonės to nežino. Taip, taip. Aš irgi nežinojau iki šio reikalo pradžios. Taip, mes, e, mes gal pasakykim žmonėm rinkikams, ką reikia daryti su lapais. Nes aš žinau, kad iki 25 dienos reikia gražinti lapus. Taip, taip. Žodžiu, liko nedaug dienų, tik 10. Tad gerbimi visi brangus rinkikai, kuriuos pažįstu ir daug labai nepažįstu. Ačiū jums visiems už triusą ir labai prašau, parašų rinkimo lape gale. Būtinai pareikite abudu parašus na skaitykite smulkiai viską, ką reikia užpildyti ir tiksliai. E, vardas pavardės spaudintinėmis raidėmis, adresą, datą, telefoną, abu du parašai. Žodžiu, kad būtų tip top, taip kaip reikia, kad niekas negalėtų nieko prisigabinti prie mūsų. O iki 20, o tuščius lapus? Tušius tai prašėme kuo greičiau gražinti, ypatingai kuo greičiau, kadangi dar yra tokių, kaip sakant, tūkstantininkų ir vat, re, referendų mobilių ir šiaip peško mobilių, kurie <laughs> pasėmė greitai lapus, bėgame visus kampus, aplink Lietuvą yra pas kaimynus paskambinama ir dar bandom gauti parašų. Na žiūrėkit, o ką jūs pasakytumėt žmonėms, jeigu nepavyks? <laughs> dar, tu, na nežinau, kaip kitiem, bet aš dar turiu daug jėgų ir daug laiko pradėti iš naujo ir aš galiu pasakyti, čia dar negalas, čia tik pradė. Taip, ir aš tai dar pridėčiau, kad kova niekada nesibaigia už savo geresnį būvį, už savo geresnę būti. Taip. Kova yra amžina. Ir kuo be pasibaigtų šitas parašų rinkimas, ar surinksit, ar nesurinksit, ar mes visi surinksim, ar nesurinksim. Galų galia, jeigu ir surinksim, tai paskui dar reikia referendumą laimėti, tai dar <laughs> sunkesnis uždavinys. Reikia sukėsti pusantro, nu, beveik milijono kablelis du žmonių, kad apskritai įvyktų referendumas. Apie ką aš neka? Taip. Tai čia... Tai, kova dar tik prasideda, darbo dar sočiai, bet... Uh, Aš visiems stengiuosi, tik ne jokių nosies nukabinimų. Nosį į viršų, lapą į rankas, dušinuką į dantis ir pirmin. Gerai, dėkui Jums ir sėkmės mums visiems. O sėkmės mums visiems dirbam toliau iki galo. Taip, dėkui. O dabar šiek tiek reklamos. Dabar pereisim prie pagrindinės šios laidos temos. Tema vadinasi, kaip sakiau, kuri daina širdį tavoj šiandien garsiausiai skamba. Ir paskui pamatysit, kad tai, apie ką kalbėsim, iš tikrųjų tai yra ir tas parašų rinkimas. Tai yra tik pradžia Tai yra pradžia didelės kovos, kurią kovosim ne mes vieni. Šitą kovą kovos visos Europos tautos. Ir dėl to neveltui šį vakarą skambės įvairių Europos tautų muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taigi, kuri daina širdį tavoj šiandien garsiausiai skamba? Pirma dalis vadinasi Europietis ar klaustukas ir po to ar galima įrašyti bet kurią Europos tautą arba jos pavadinimą. Ir dabar žiūrėkit. A, tiesa, šį vakarą mes niekam neskambinsim, Mikrof... E, telefonas yra laisvas, prisiskambinti bus lengva. Labai kviečiu sudalyvauti pokalbyje. O štai pradedu nuo tokios informacijos. Lapkričio 9 dieną Berlyne buvo minimos e, Berlyno sienos griuvimo metinės. Ir jose Europos, na, kaip ir prezidentas Van Rompėjus, beje, jisai žmonių nerinktas, rinktas Europos valdžios, bet yra laikomas tokiu neoficialiu prezidentu. Tai štai Van Rompėjus pasakė kalbą. Ir keletą momentų iš jo kalbos. Pirmas. Štai ką jis pasakė turim permastyti tėvinės savoką, kuri besiplečiančioje Europos Sąjungoje tampa neįmanoma tradicinė prasme. Kitaip sakant, tėvinė kaip tokia, įprasta mums e, prasme, nebeegzistuoja Van Rompėjaus sąmonėje. Antras dalykas. Naujojoje Europoje turi nelikti ir tautų tradicinę prasme. Čia irgi yra pasakyta Europos prezidento Van Rompėjus. Ir trečias dalykas, Van Rompėjus savo, savo kalboj kvietė neriboti migracijos iš kitų kontinentų. Kitaip sakant, tą, ką jūs matot vakarų Europai su e, migraciniais rautais, jam patinka. O mes jau turim klausytoją. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas jūs iš kur? iš klaipėdos rajono marija norėčiau paklaust ar gargžduose bus renkami parašai ir kur galima būtų pasirašyt na aš negaliu žinokit apie gargždus atsakyti bet matyt turėtų būti nu vat aš nežinau laukiu ir niekur niekur aš nežinau ne ne ne nieks ne, ne nieku nešneka Jūs internetu turbūt nesinaudojat? Ne, neturiu. Neturit kokių vaikų, kurie padėtų jums surasti artimiausią? Ne, ne vieną gyvenu supratau. Na, žinokit, gal kas iš dabar klausančių atsilieps ir paskambins. A, vat gerai būtų. Ir tada aš pagarsinsiu, kur galima būtų jums A, kur man galima būtų? Taip, ne, kur jums galima būtų pasirašyti? O jūs gyvenat kur? Aš gyvenu daugiabutyje name Klaipėdos gatvėje, Garžduose. Garžduose? Taip. Gerai, jeigu kas atsilieps, tai mes tada pagarsinsim. Jūs klausykit laidą. Gerai. Taip, ir tada jūs žinosit, kur kreiptis. Labai jums ačiū. Gerai, dėkui. O mes tęsiam pirmą dalį, kuri vadinasi Europietis ar. Taigi štai, Van Rompėjus savo kalbai pasakė, kad tėvinė savoka nebeaktuali naujoje Europoje, tautų taip pat tradicinė prasme turi nebelikti naujoje Europoje ir kviečia neriboti imigracijos iš kitų kontinentų – Kasgi tas Van Rompėjus šiek tiek apie jį? Tai buvęs Belgijos premjeras ir e, yra toks, na kaip <laughs> pasakyti, nu kažkokia ironija tame yra, ką kalba Rompėjus. Nes Belgija tai yra kaip tik ta šalis, kur labai aštriai yra tautinės problemas. Ten yra valonai ir flamandai. Jie tarp savęs ant tiek nesutarė, kad po paskutinių rinkimų ten daugiau negu metus jie vyriausybės net negalėjo suformuoti. Ir e, patys tie valonai ir flamandai, jie nori įsivaikščioti, jie nenori kartu gyventi. Ir štai Van Rompėjus išeina su tokiom idėjom, o, jo pati, o jis pats yra flamandas. Jo paties tėvinėje visiškai šitos idėjos ne tai, kad neaktualios, ten yra visiškai priešinga kryptimą einama. Na ir šiaip dar, jeigu kalbėtų apie Belgiją ir apie tuos imigrantus rautus, tai Briuselėje, Belgijos sostinėje, daugiau negu 50 procentų naujagimių šiuo metu yra ne belgai. Labas vakaras, turim klausyti. Tai aš čia noriu, noriu pranešti, kad garžduose e, parašus galima, e, pasirašyti galima e, kredito unija, garždų taupa, Kvietinių gatvė 11. Darbo laiko. Kvietinių gatvė? Taip, garžduose. Taigi štai ponia iš garždų, kuris skambino, jeigu girdėjot garžduose, o kokiu laiku galima pasirašyti? dar, darbo metu. Darbo metu. Va štai labai smagu, dėkui Jums, kad atsiliepėt. Ačiū viso gero. Dėkui. Taigi štai, mes išgirdom Europos pirmo žmogaus tokius siūlymus mums. Jisai, aš suprantu, jisai siūlo mums būti europiečiais ir užmiršti, kad mes esam ten belgai, lietuviai, latviai, prancūzai, vokiečiai ir taip toliau. Ir tai žmonėms, kuriems yra kelios dešimtis metų yra labai girdėta. Kaip tas mums yra girdėta? Mes gyvenom jau vienoj tokioj valstybei, kur taip pat buvo kūriamas tarybinis žmogus, kur buvo irgi stengiamasi užslopinti tas tautinės priklausomybės, irgi buvo keliamas klausimas, kad tu turi būti tarybiniu žmogumu, o ne kažkuo kitu. Ir čia reikia ką pasakyti? kad ana sistema, ta tarybų sąjunga, kūrė, kūrė tą tarybinį žmogų, kūrė 70 metų. Ir rezultatas ne tai, kad nulinis, bet kai tik atsirado galimybės, tai aistros tiek sukilo, kad visokių konfliktų buvo daugiau negu galėjom tikėtis. Tai kitaip sakant, rezultatas yra nulinis šitokios kūrybos ir tokio bandymo pakeisti žmogaus prigimti. Ir štai mes dabar matom dar vieną projektą, kurie yra kuriamas europietis, viskas yra suprantama ir jeigu kalbėt apie šitą dalį Europos, apie vakarų Europą, tai čia jau irgi ne pirmas projektas. Ir Napoleonas bandė įkurti tokią kažkokią imperiją arba tokią irgi savotišką Europos sąjungą, baigėsi liūdnai. Dar prieš jį buvo Šventosios Romos imperijos bandymas suvienyti ir Europą padaryti kažkokią vieningų darinių. Ir Hitlerio tūkstantmetis reikas iš esmės irgi to paties siekia. Žinom, ko baigėsi. Žinomi ir lokalesniai projektai Europoje. Pavyzdžiui, Jugoslavija. Jugoslavija irgi buvo iš daugelio tautų. Ir e, kol Brostito buvo gyvas, ilgametis vadovas Jugoslavijos, tol jis savo geležinių kumščių valdė tą, tą projektą. Kaip tik atsirado galimybė, išsibėgiojo tos Jugoslavijos tautos. Ispanija, irgi tas pats. Ir jūs turbūt girdit, kad šiandieną Ispanijoje šalia Baskų, kurie visada norėjo gyventi savarankiškai, jau, jau skamba ir katalonų balsas. Vokietija, irgi turbūt ne visiems yra žinoma, kad Vokietija toli gražu, tokia vieninga valstybė nelabai senai tapo, tai yra 19 šimtmečio iš esmės e, rezultatas. Ir ten girdisi taip pat, pavyzdžiui, Bavarijoje jau skamba mintis, kad reikėtų išeiti iš Vokietijos sudėties. Ir Prancūzija nesenas darinys. Turim pašnekovą. Labą vakarą. Labą vakarą. Čia Povilas iš Kauno. Taip. E, dėl Van Rompėjus. Tai aš žiūriu į Van Rompėjų kaip į globalistų ruporą tik tai. Jis yra tik tai kartojantis kaip papūga tai, ką susiteikia Manhattan'e ten tie pasaulio valdantieji, kurių tikslas reiškia kapitalo būdų sunaikinti tautas, valstybės ir įvest kapitalo valdžią, ne jokia demokratija, tiesiog kapitalo valdžia. Nu, bet matot, jam tai turbūt e, nelabai svarbu, ką mes apie jį galvojam. Jisai daro savo darbą, jis yra šiandieną valdžia, jisai mums primeta taisyklės. Taip, bet mes turim tam priešintis tam ponui Van Rompėjui. Jeigu mes nesipriešinsim, tai Suprantam. jis remiamas pasaulinio kapitalo įgyvendys savo planus, tų reiškia valdančių. Jis yra tik tai įrankis. Suprantama, suprantama. Jo, tai reiškia, mes turim atitinkamai ruoštis ir, ir gintis nuo, nuo tokių rompėjų ir jums panašių. Čia reikia... Apie, reikia... Tu viską tai, kai ta, ta valdžia susikaupusi, komitetas 300 čia, e, ten yra ta, reiškia, E, tarptautinių santykių ta CFR, čia vadinama, nu čia taip, taip, taip. BDB, grių klubas, nu čia jau žinoma. Žinomi ta. visi dalykai, bet mes pasakykime vieną dalyką, kad šitoj kovoj mes toli gražu nesam vieniši. Čia yra ne lietuvių tautos tik kova. Juk tas, ta karompėjų sako, nepatinka daugam Europoje. Taip, aišku, mes turim su jais vienytis. Taip, ir čia ne, žmonėmis. nereikia galvot, kad čia yra tik lietuvių problema. Ne veltui aš klausimą keliu europietis ar. Aš nekeliu klausimą lietuvis ar europietis. Todėl, kad šita problema yra visai Europai aktuali. Taip, taip, bet kapitalas, žinot, be abejo, pasamdė be. savo klapčiukus, be abejo. naudoja armiją, policiją, jėgą, tuos, reiškia, tuos patriotus slopina, tuos antiglobalistus. Valdžios reiškia, žiūrėkim, kas buvo, kada e, Haiderį išrinko Austrija. Visa Europos valdžia puolė jį, suprantat? Buvo, buvo nutraukti santykiai su Austrija, nes Austrai netą išsirinko. Taip, taip, matosi, iš, matosi iš to, kaip Europa kino yra valdoma iš tikrųjų. O tai reiškia, tai mes turim tas visas jėgas konsoliduoti, duoti žmonėm masėm suprasti, kame čia dalykas, kad mes tauta sugebėtų pasipriešinti jų sunaikinimui. Na ir negalim sakyti, kad nėra jokių prošvaišių, nes visoje Europoje tautos yra nepatenkintos, kad jomis manipuliuoja kažkokie niekieno nerinkti biurokratai Briuselėje. Taip, tautinės bendrai partijos, žiūrėkit, ir Graikijoje, ir, ir Suomijoje, tikrieji Suomijoje, ir Švedijoje, jos jau eina į, į parlamentus, įgauna jėgos daugiau. Ir Prancūzijoje Marinos Le Pen partija, Taip, ir Vokietijoje alternatyva Vokietijai atsiradusi, ir, ir daug, visose praktiškai valstybėse. Taip, bet mes turime konsoliduoti jėgas su, su jais, lietuviai neturi likti irgi nuo šaly. Suprantama, bet pirmą dar pats lietuvis turi apsispręsti, ko jis nori. Taip, Jūs man žinot, labai daugelis nežino, ko jis nori. Apie ką ir šneka. Ir vat šitos laidos vienas iš tikslų, kad visi norintys galėtų pasitikrinti save, kaip Taip. jie atsako į šitą klausimą. Ar jis pirma lietuvis, ar pirma europietis? Taip, jis galbūt yra tik tuteišis, kai <laughs> Europai gyvenantis. Daugelis yra tokių dėja, kuriem, nu, jie tiesiog no, neįdomu. Jau kuriem neįdomu, tai čia kita šneka, bet tiem bent jau kur įdomu, kad jie suprastų, jo, ką jie renkosi. Nes... Taip, reikia šviesti juos. Bet aš žiūriu, iški Bražėnas, kai apie Amerikos visuomenę sakė, 5 procentai supranta, ir kažką daro penkiolika procentų supranta bet nieko nedaro o aštuoniasdešimt procentų nei supranta nei <laughs> daro jūs jeigu klausėt kitas naktigones mes apie tai kalbėjom daug sykį ir apie šitos procentus Taip, reikia šviesti, šviesti, šviesti žmonės. A čia, žinokit, didelis klausimas, ar švietimas padės. Jeigu tai yra dėsnis, tai šviesk nešvietės. Jeigu visada ir nu. visur, visose tautose procentai yra tokie. Ir tada taip, pasidaro taip. svarbu, kur tie 5 procentai linksta. Taip, taip. Vat, apie tai ką aš negaliu. Tuos 5 procentus reikia aktyvuoti, kreipti teisingą kryptimį. Nu, Tik tai tas aš matau. <laughs> Tai. Matot, kiti irgi gali per tai- kitą radio stotį šį vakarą visai kitą kryptį rodyti. Ir taip, ir rodo. Na, nu, tai taip, aišku, bet <laughs> Už... žiūrėkit, aš žiūriu, reiškia, kad ir Hitleris Müncheno, suprantat, alūdėsi praėjo, pradėjo nuo 50 žmonių. Bet paskui paremtas kapitalas stambaus iškilo. Mahometas, suprantat, kada pradėjau skelbti savo mokslo ten... Negadinkit žmonių Hitlerių, nes... nu jo, tai sakau, Mahometas Medino irgi ten, kai skelbė gatvėse, labai nedaug pasikėjų rado. Supratau. O paskui jau milijardas, virš milijardo yra musulmonų pasaulyje. Gerai, dėkui Jums. Jo, malonu, ačiū. Dėkui Jums. Mes tęsim pirmą dalį, kuri vadinasi Europietis ar. Bet kurios tautos pavadinimą galima įrašyti po šito ar. Kyla klausimas, kam reikia europiečio? Apskritai, kodėl tokia idėja, tai Van Rompėjaus galvoj yra? Ir atsakymas yra paprastas, kaip du kart du keturi. Jiems reikia išsaugoti šitą ES projektą ir supaprastinti jo valdymą. Nes norint e, suvaldyti va šitą 27-8 ateity gal net ir daugiau valstybių ir tautų, yra neišvengiamai būtina unifikuoti biudžetus, bankinio sistemą, mokesčius ir, ir, ir visa kita. Kitaip sakant, arba Europa tampa valstybė, arba jinai subirės. Tai mano suprat... Aš galvoju, jie puikiai irgi šitą supranta ir dėl to reikia nutrinti tautinės ribas ir kurti tą europietį, kad jis užmirštų savo istorinę e, kažkokią tradiciją. O tokios valstybės, sakykime, kaip Vokietija, Prancūzija arba ta pati Lietuva su savo didžiulė istorija Na, mesgi taip lengvai tai neatsisakysim visų šitų dalykų. Ir dėl to valstybės reikia skaldyti. Ir čia yra tokia idėja kaip regionalizavimas Europos Sąjungos. Jau yra keletą metų dirbama prie to, kad Europa bus suskirstyta regionus. Tie regionai dažnai sus... vienam regione bus e, e, gabalai iš kelių valstybių. Ir tie regionai tiesiai kontaktuos su Briuselio valdžia apeidami sostinės. Tai irgi yra e, daroma vardant to paties tikslo, kad suvaldyti ir išsaugoti ES projektą. Ir aš būdamas jų vietoje, turėdamas tokius tikslus, elgčiausi taip pat. Štą kartoju visada. Jie iš savo taško ir iš savo tikslų elgesi teisingai, jeigu žiūrėsi iš tokio taško. Bet klausimas, ar mums to reikia? Ir va čia jau priklauso atsakymas – ir lietuvio, ir, ir prancūzo, ir vokiečio, ir graiko, ir kieno tik jūs norit. Ar mums reikia tokio darinio? Ar mes vis tik norėtume gyventi savo valstybėse? Iš čia yra be abejo ir imigrantų klausimas. Imigrantai taip padeda taip pat e, atskiesti senasias tautas, padeda sumažinti jų galimybę priešintis, ir dėl to imigracinė politika bus tesiama, Kada nors prie progos aš jums papa, papasakosiu, kokie dokumentai yra šito, šitos idėjos pagrindu. Tai irgi yra toli gražu neatsitiktinai, tai yra keletą dešimčių metų vykdomas projektas, aš turiu menį imigracijos projektas iš, iš Šiaurės Afrikos, iš Arabų šalių. Ir štai susiduria tokie du reiškiniai vienu metu. <coughs> iš vienos pusės Europos Sąjunga, norėdama išlikti, turi centralizuotis, ir jinai tą daro – Iš kitos pusės mes matom ir tokius tautinio atgimimo judėjimus. Štai ta pati Katalonija Ispanijoje, Baskai Ispanijoje. E, čia praeitą savaitę buvo didžiulės riaušės Bretanijai, Prancūzija. Ir aiškėja, kad Bret, o Bretanė taip pat yra viena iš sudėtinių e, Prancūzijos valstybės dalių. Ten jų yra ir daugiau. Aš jau ne veltui sakau, Prancūzija kaip vieninga valstybė yra netoks jau senas darinys. Ir paaiškėjo, kad ir Bretanės gyventojai yra išlaikę tą savo savimonę ir jie išeina jau su savo vėliavomis, kuo tai baigsi sunku pasakyti. Korsika, tas pats. Šiaurės Italija, tas pats. Netgi Venecija tokia. Ir tai pradeda... Venecija pakliuvo į Italijos sudėtį tik 19 šimtmetį Ir ten šiandien yra gyva idėja, kad reikėtų vėl gyventi savarankiškai. Aš jau minėjau Belgiją, kuri taip pat šitos dvi dalės Belgijos, ten yra trys dalys – Flamandai, Valonai ir Briuselis kaip miestas atskirai. Ir visi nori gyventi savarankiškai. Ir net Vokietijoje, net Vokietijoje, Bavarijoje taip pat šitos kalbos šiandieną yra. Na, Anglijoje, Škotija, Airija. Ir žiūrėkit, koks čia įdomus dalykas – Vat šitas iš vienos pusės Europos Sąjunga centralizuojasi ir, ir sakau, iš savo taško teisingai daro, kitaip to projekto jie neišsaugos. Iš kitos pusės yra tas toks e, tautų atgimimas ir tam tikro etapu sutampa interesai. Tie, kurie nori centralizuoti Europą, jiems tinka va tas katalonų, baskų, bretonų ir kitų noras išeiti iš valstybių sudėties interesų, čia yra bendrumas. Kodėl? Todėl, kad jie padeda skaldyti istoriškai susiklošiusias vieningas valstybės, kurios visada bus kliūtis Briuselio biurokratams. Nu, tokia logika yra gyvenimo apskritai, istorijos logika. Ir dėl to neišvengiamai sutampa interesai šiandieną Briuselio komisarų Ir labai sunku nuspręst, kas čia teisus, kas nesuprantat. Kada Katalonija skaldo Ispaniją, nu iš vienos pusės lyg ir gražu, nu turi žmonės teisę į savo gyvenimą. Bet iš kitos pusės supranti, kad jie bus paremti Briuselio visai kitais tikslais. Ir taip atsakymas toks vienareikšmės yra sudėtingas. O šiaip jau, turint omeny tą klausimą, europietis ar škotas, airis, prancūzas, lietuvis ir taip toliau. Na, suprantat, tos utopijos kūriamos ir kūriamos, kūriamos ir kūriamos. Visą laiką norima pakeisti Dievo dėsnius. O Dievas, ar kūrėjas, jeigu kam patinka, žmogų sukūrė kaip tam tikrą visuomeninį gyvį. Jis yra gyvas ir jis tampa žmogumi tik tai gyvendamas – bręsdamas tam tikroje aplinkoje. Ir tas priklausimas tautai, tai yra nu, vienas iš pačių pagrindinių žmogaus savęs suvokimo tokių laipsnių. Kai tik jis e, gyvas, jis tampa gyvų kaip, kaip šio, tiesiog kaip gyvastis. Antras klausimas, kas tu toks? Ir visi atsakys, Belgas, Valonas, Flamandas, pasirodo ir Bretonas, Lietuvis ir taip toliau. Ir visada tie projektų kūrėjai, va tokių stambių projektų kūrėjai, tokie fantastai, jie visada nori visą šitą ištrinti iš žmonių sąmonės. Visada nori jos paversti tokią beveidę masę, nes tada žymiai lengviau jos valdyti, kontroliuoti ir tos didelės masės kreipti ten, kur, kuriems atrodo, kad bus gražu. Ir utopijos jos niekada nepasitvirtina, bet e, kol jos yra įgyvendinimas, jos visada pridaro žymiai daugiau žalos, negu atneša naudos. Ir yra toks žinomas posakis, kad geri norai tai yra kelias į pragarą. Ir štai tą kelią į pragarą lietuvaičiai, kurie gyvenat vakaruose, o ir kurie šiaip važinėjat, jūs matot tą pragarą šiandieną daugelyje Europos miestų. Ir dėja, bet Van Rompėjus, matosi, nori eiti šitą linkme. Ir dėl to kova tik prasideda ir mes nebūsim čia vieniši. Tigonė su Rolandu Paulausku. Taigi, kuri daina širdį tavo šiandien garsiausiai skamba? Trečia dalis vadinasi liberalas ar. Liberalas ar italas pirmiau, ar prancūzas pirmiau. Čia gali būti vietoj liberalų socialdemokratas ar vokietis pirmiau. Ir štai, ką tik komentaras atėjo, Kaukas rašo, kad jam būtų mieliau vietoj žodelio ar naudoti žodelį ir kad aš esu ir europietis, ir lietuvis, kitaip sakant, ir liberalas, ir lietuvis. Būtų gražu, kad tai būtų galima. Aš toj paaiškinsiu, kodėl šitie dalykai yra nesuderinami, kodėl aš klausiu, kas pirmiau. Todėl, kad yra prioritetų klausimas visada. Ir štai jeigu jūs pirmą esate europietis, tai jūs Van Rompėjaus žodžius ir priimsit kaip tam tikrą įpareigojimą taip ir elgtis ir jau nebegalima suderinti šito dalyko, nes Van Rompėjaus tikslai yra visiškai kitokie negu atskirų tautų. Ir tas pats yra su politiniam pažiūrom. Aišku, daugumai, daugumai žmonių, ne tik Lietuvoje, visoje Europoje, toks klausimas neiškyla. Jie save laiko nepartiniais ir mano, kad jie apskritai su politika nieko bendro neturi – Bet drįstu teikti, kad taip tik atrodo žmonėms. Nes kaip ten bebūtų, kiekvienas žmogus turi pažiūras. Dažnai fragmentiškas, dažnai grįstas jausmais, bet turi. Ir te reikia tik e, užkabintas stygas. Daug sykių yra tekę susidurti su tokiu reiškiniu, kad žmonės, kurie deklaruoja, neturi jokių politinių pažiūrų, kaip paaiškini jiems pasirinkimo galimybės. Tuoj pat pasirodo, kad jie turi tas pažiūras. Ir turi tam tikrą supratimą, ką jie norėtų rinktis. Ir štai, kalbant apie partijas, apskritai apie politinės pažiūras, aš čia nesijimu, aišku, išsiamti viso šito, šitos problematikos, bet yra keli vektoriai pažiūrų apskritai. Vektoriai. Štai, štai sakykim, tie patys liberalai. Na, jeigu žmogus sako, kad aš esu liberalas, tai jis turbūt e, tuo pačiu nori pasakyti, kad jam yra svarbiau asmens teisės, kad jis iškelia savo aš virš valstybės ir virš visuomenės, kad jis visada pasisakys, kad būtų mažiau valstybės visuomenės gyvenime, Jis yra už konkurenciją, už daugiau laisvių ir galimybių stipresniems ir gudresniems. Na, jis taip turėtų tada save suvokti ir, ir už tokius e, dalykus pasisakyti, jeigu jisai save įvardina kaip liberalą. Ir šiuo atveju tauta liberalui yra, nu, geriausia atveju antroji vietoje. O pačios idėjos ir tų idėjų valdymas ir tam, trik, tam tikra hierarchija, tai yra tarptautiniai dalykai. Ir idėjos yra tarptautinio lauko rezultatas, ir tų idėjų valdytojai ir kreipėjai taip pat yra šiuo atveju ne Lietuvos gyventojai. Tai liberalas neišvengiama, jeigu jisai pirmą sako, kad aš liberalas, tai iškyla klausimas, kurių jisai klausys. Ar savo valstybės valdžios, ar tų idėjų puoselėtų ir turėtų jau tarptautinėje erdvėje. Va kodėl negali būti ir tas, ir tas. Kita tokia pažiūrų kryptis – socialdemokratai. Jie priešingai, jie sako daugiau valstybės, daugiau globos silpnesniems, daugiau perskirsti mokesčių, perskirstyti mokesčių surinktų. Bet vėl tas pats, tauta jiem irgi yra antroji vietoje, arba taip turėtų būti. Aš kalbu ne apie realią padėtį, kaip yra Lietuvoje. Nes Lietuvoje partijos apskritai, ir ne tik Lietuvoje, partijos jau senai nebetitinka jokių tų savokų ir, ir tie pavadinimai yra tik susitarimo dalykas. Aš kalbu apie pažiūrų vektorus, vektorius. O tos pažiūros yra visose visuomenėse, vat maždaug taip skirstosi. Taigi štai, jeigu tu esi socialdemokratas, tai tauta tau irgi yra antroji vietoje. Ir vėlgi, idėjos ir valdymas – socialdemokratinių idėjų šitų irgi yra tarptautinis. Ir vėlgi, kaip galima suderinti tada, kad ir, ir. Dar, jau čia toks e, dalykas gal smulkesnis, remiasi tokia, tokia tik dalimi kažkokios savimonės, tai yra žalieji. Jiems yra gamta svarbiausia, labai patrauklios idėjos – Labai visada tas gražiai atrodo, kad jie kovoja už mūsų sveiką gyvensiną, gražią gamtą ir taip toliau. Bet vėl tas pats. Tauta tikrajam, tikram žaliajam turėtų būti irgi antroji vietoj. O idėjos žalių ir valdymas irgi tarptautinis. Jie patys savaime čia mažai ką reiškia. Ir dar viena tokia kryptis, greičiau tokia pokryptė gal – Tai kada į pažiūras yra įdedamas dar tam tikras religijos ingredientas. Tai dažniausiai vadinasi partijos krikdemais, bet tai gali būti ir, ir nebūtinai krikščioniškos, tai gali būti ir musulmoniškos, ir kokio nors kito tikėjimo intarpai. Tai vėl čia yra šitoj pažiūrų sistemai, jeigu žmogus save pirmą laiko krikdemo, o paskui, pavyzdžiui, italu, Tai reiškia, pirma eina religinės dogmos. Ir vėl idėjos ir valdymas irgi yra tarptautinis. Ir tauta vėl yra antrinė. Ir toli gražugi ne visada, sakykime, to paties Vatikano interesai ir tikslai sutap su atskiros tautos interesais. Ir beje, šiandieną Vatikane vyksta didžiulės permenos, šiandien šitos laidos tema. Bet tos permenos, kurios vyksta Vatikane – Aš manau, kad nedaugelis e, katalikų nelabai sutinka su to, kas vyksta. Bet čia kieta tema. Taigi štai, akcentas dedamas arba ant aš, arba ant mes. Ir kada akcentas ant aš, kalbant apie pažiūras, tada visuomenė tauta pasidaro antrinė. O kada akcentą deda ant mes, socialdemokratai, žalieji arba krikdemai, tai vis tiek tai yra tie mes tai ne tautos prasme, o greičiau klasės arba bendro tikėjimo, bendrijos prasme mes. Ir visą tą apibendrinus, galima pasakyti, kad iš esmės tai yra tik, tik dvi tokios kryptis pažiūrų. Arba tautininkai, saliginai vadinami, Čia pabrėžiu, aš neturiu meni partiją. Bet tiesiog tai yra žmonės, kurie... Tautininkas gali būti ir, jeigu jis pirmą laiko prioritetų savo tautą, po to jis gali būti žalesis, krikdemas, otsdemas, liberalas, jam tai yra antrinis požymis. Ir jis akcentą deda ant mes, ne klasių prasme, ne tarptautinės bendruomenės vienėmos kažkokių idėjų prasme, o savo tautos ir valstybės prasme ir iš esmės yra tik du pažiūrų vektoriai. Tai tautinis ir globalistinis. Ir vieni tie tautinė, tautinių pažiūrų žmonės ieško atramos savo tautoj, o visi kiti vienai par kitaip už jos ribų. Ir čia galim prisiminti LDK arba Lietuvos Lenkijos valstybės subirėjimo. Tokie paseka. Kodėl, kodėl tas atsitiko? Todėl, kad tuo metu elitas politinis nesugebėjo rasti sprendimo savo visuomenės viduje ir pradėjo ieškoti pagalbos, kas Rusijoje, kas Austro-Vengrijoje, kas Vokietijoje. Ir LDK neliko. Tas e, ginčas, polemika, tas susidūrimas dviejų tokių pažiūrų vektorių, tautinių ir globalistinių, jis yra amžinas. Ypatingai tai matosi rusai, rusai turi tokį terminą zapadnikiai slavenofilai. Tai, tai šitą susidūrimą jūs atseksit, kiek tik yra rusų literatūra, tiek jūs ir matysit šito atspindžius va šitos, šitos kovos ir šito amžino pasirinkimo, amžino poreikio rinktis, kaip elgtis ir ką daryti. Beje, Rusijoje tas ypatingai vat, pastaro, pastarosiomis, netgi sakyčiau, dienomis aštrėja vat, šitas apsisprendimas. O šiaip jau, kur dar yra toks įdomumas? Ginčas tai amžinas tarp žmonių su tokiu tautiniu pažiūrų vektoriu ir su globalistiniu. Bet šiandien, jeigu liet, apie Lietuvą šnekėti, amžino pasirinkimo, amžino poreikio rinktis, kaip elgtis ir ką daryti. Beje, Rusijoje tas ypatingai vat, pastaro, pastarosiomis, netgi sakyčiau, dienomis aštrėja vat, šitas apsisprendimas. O šiaip jau, kur dar yra toks įdomumas? Ginčas tai amžinas tarp žmonių su tokiu tautiniu pažiūrų vektoriu ir su globalistiniu. Bet šiandien, jeigu liet, apie Lietuvą šnekėti, tai nu, aš esu įstikinęs, kad dauguma Lietuvos gyventojų yra tautininkai. Bet valdo tuos tautininkus liberalai, pasivadinę skirtingais vardais. <laughs> Čia yra toks savotiškas paradoksas. Jeigu, jeigu kalbi su žmonėmis, tai net tose pačiose partijose. Kodėl aš sakau liberalai skirtingais vardais? Todėl, kad tos partijos, kurios šiandien yra Seime, iš esmės jos nieko nesiskiria ir jų veiksmai, jų, jų va, ta, tas vektorius pažiūrų, o gal net ne tiek pažiūrų, kiek darbų vektorius, jis iš esmės yra liberalus. O mano supratimu, dauguma lietuvių, ir ne tik lietuvių, kaip rodo pastarųjų metų įvykiai Europai, visoje Europai yra gyvas tas, tas tautinis požiūris į save ir noras ieškoti sprendimo būdų savo tautos ir savo visuomenės, savo valstybės rėmose, o ne ieškoti paramos kažkur kitur. Su Rolandu Paulausku. Taigi, kuri daina širdį tavoj šiandien garsiausiai skamba? Dalis, kuri dabar bus aptarta, vadinasi katalikas ar. Na, čia norėtųsi aišku pasakyti, ar pirma Lenkas, ar pirma katalikas, nes Lenkai asocijuojasi su katalikybė. Bet čia gali būti ir kitų tautų pavadinimai, ir kitų tikėjimų pavadinimai. Čia yra šneka apie pačią problemą pasirinkimą. Nes daug žmonių yra religingi. Ir jeigu žmogus religingas, tai neišvengiamai iškyla toks kaip ir klausimas, santykis tarp tautos kaip bendruomenė su savo įstatymais ir moralinė valdžia. Ir religinės bendruomenės, kurios įstatyminė ir moralinė valdžia dažniausiai yra už tautos ribų. Ir atsiranda du valdžios šaltiniai Ir tų dviejų valdžios šaltinių tikslai tautos atžvilgių gali visiškai nesutapti. Arba būti, gali būti net kenksmingi tautai. Ir štai vėl grįždamas prie šito komentaro, kur žmogus sako, žymiai maloniau būtų sakyti ir aš, ir tas, ir tas, o ne ar. Taigi štai, negalima, neišeina taip visada, na kaip čia jums pasakyti, dar paprasčiau. Mes visada norim to, ko, ko, ko, ko nebūna. Ir dėja, gyvenimas verčia rinktis. Ir štai vienas iš tų pasirinkimų yra ir toks. Ar tu pirma esi savo tautos atstovas, ar pirma religinės bendruomenės, vienos ar kitos. Ir dar pusė bėdos. Jeigu tauta yra religinga, ir išpažįsta vieną tikėjimą, jeigu didžioji dauguma tautos religinga. Štai čia patys Lenkai čia galėtų būti pavyzdys, kurie beveik visi yra katalikai ir, ir dauguma iš jų, didžioji dauguma deklaruoja esą tikintis. Bet net Lenkai. Ir tai buvo keletą pavyzdžių, kada jie neklausė savo bažnyčios hierarchų. Bažnyčios hierarchai kreipė visuomenė į vieną pusę, o visuomenė nuėjo į kitą pusę. Ir e, aš ir komentaruose užtikau, kažkas jūs jūsų minėjot Radio Mariją. Taip, buvo toks fenomenas dešimtį metų atgal, kada oficialiai bažnyčios hierarchai Lenkijos pasisakė už stojimą Lenkijos į Europos Sąjungą, o katalikai susibūrė Radio Marijos eteryje, buvo kategoriškai prieš. Ir jie savo tikėjimą, savo buvimą katalikais na, laikė kaip ir antriniu palyginus su jų suprantamais Lenkų tautos interesais. Galima bandyti jiem įrodinėti, kad jie neteisingai supranta tos interesus. Jau kits klausimas. Bet aš tiesiog noriu pailistruoti, kodėl tas pasirinkimas yra svarbus. Ir svarbus jis yra ir Lietuvai, kuriant tą bendrą prasmių lauką, norint susigaudyti, savyje, susigaudyti įvykiuose, reikia atsakyti tam tikrus klausimus, kuriuos aš ir bandau čia formuluoti, ir ne tik čia, ir daugelį kitų laidų. Čia gal kam gali atrodyti, kad tai, apie ką mes čia kalbam, yra daugiau tokia literatūra ir, ir, ir visiškai ne, nepraktiška gyvenime. Na, drįšiau bandyti jūs įtikinti, kad yra visai priešingai. Pažiūrų turėjimas labai palengvina gyvenimą ir palengvina uh, kasdienių netgi klausimų sprendimą. Jeigu jūs turit pažiūrų sistemą, tai kiekvieną dieną susidurdami su naujais reiškiniais, jūs iš karto tos sistemos rėmose turėsit e, nu, kažkokį atsakymą, kaip jum elgtis ir reaguoti į iššūkius. O jeigu jūs neturit pažiūrų sistemas, tai su kiekvienu naujų reiškiniu jums reikės iš naujo bandyti nuo Adomo ir Jėvas pradėti susigaudyti, kas čia yra, uh, kam čia tarnauja, ar čia man to reikia, ar nereikia. Taip kad pažiūros, pažiūros jos yra labai praktinis dalykas iš tikrųjų. At, kad gal būčiau geriau suprastas, duosiu pavyzdį. Įsivaizduokit, kad jūs esat, pavyzdžiui, premjeras. Ir premjera kiekvieną dieną užgriūna galybę visokiausių spre, poreikio spręsti. Jis turi spręsti. Ir jeigu jis turi pažiūrų sistemą, aiškia pažiūrų sistemą, tai tie sprendimai bus daromi žymiai lengviau, nereikės kiekvieną kartą galvoti, ar tai yra naudinga ar nenaudinga šiuo atveju. Tai tautai, kurios e, jis premjerų yra. O jeigu tu neturi tos pažiūrų sistemas, tu kiekvieną reiškinį būsi priverstas iš naujo perprasti, iš naujo atsakyti klausimą, ar kaip elgtis to naujo reiškinio kontekste. Taip kad pažiūros, prasmių laukas, yra labai praktinis dalykas iš tikrųjų. Bet štai mes šnekėjom, kad labai tokia kaip ir dar lengva problema, jeigu tauta yra religinga ir išpažįsta vieną tikėjimą. Tai dar yra pusė problemas. Tas, tas dviejų valdžių šaltinis tik yra. Bet dažnai būna, kad tautoje yra netikinti žmonės, o tikintis tiki į keletą dievų ar turi keletą tikėjimų. Ir tada yra dar daugiau valdžios ir valdymo šaltinių. Ir tokiai tautai arba visuomenė yra dar sunkiau rasti bendrą vertybių ir prasmių lauką susidaryti. Ir kad e, būčiau geriau suprastas keletą pavyzdžių duosiu jums. Vat, pavyzdžiui, bulgarai. Bulgarai dėka istorinių aplinkybių, dalis iš jų yra pravoslavai, o kita dalis yra musulmonai. Ir abi šitos bulgarų dalis kalba tą pačią kalbą, bet savo tikėjimu jie yra netgi priešingi. Tas pats yra Bosnijoje. Net ir Lenkijoje toj pačioj yra dalis Lenkų, kurie yra pravoslavais. Ypatingai tai yra ryšku Ukrainoje. Ukrainoje tai yra ir katalikų, ir pravoslavų, ir tie patys pravoslavai dar skirstosi keletą šakų, kurios viena su kita – kovoja. Ir tai labai apsunkinama, kad ir dabar Ukrainai priimti sprendimą, apsispręst, kur eiti, nes yra tiek daug vektorių, tiek daug valdžios šaltinių. O valdžia tai ne tik įstatymo leidimas, yra ir moralinė valdžia, ir e, religinė bendruomenė tai vadovaujasi moralinė valdžia, kuri yra nukreipta į tą bendruomenę. Ir ta valdžia, sakau, dažnai būna už tautos rėmų. Ir dėl to bendras prasmių laukas va tokioms tautoms, o net ir tiem patiem Lenkam, kurie beveik visi yra katalikai, vis tik yra bendras prasmių laukas įmanomas tik renkantis atsakymą, kad tu pirma esi Lenkas, Lietuvis, ten, nežinau, Bulgaras, o paskui jau musulmonas, pravoslavas, nes jeigu bus priešingai – Tai neįmanoma suformuoti bendrą prasmių lauką, neįmanoma kryptis visiškai. Ir dėl to, kieno valdžia yra prioritetinė, šitas klausimas istorijoje jisgi iškilo daugelį kartų. Ir e, jis įpil, istorija tiesiog yra kupina pavyzdžių, kaip valstybinė valdžia kovoja su religinė valdžia. Ir vienas iš tokių labai ryškių pavyzdžių yra Anglija, yra anglikonų bažnyčia, yra visiškai nepriklausoma nuo Vatikano struktūra. Ir nors jie irgi yra krikščionis, o tai atsitiko irgi. Ten prieš keletą šimtų metų tai buvo politinės kovos. Kas yra svarbesnis Anglijoje? Ar tu pirmas esi Anglijos gyventojas, ar pirmą tu klausysi Vatikano? Ir grįžtant prie Lietuvos, vėl tas pats – Jūs savo komentaruose dažnai keliat klausimą, kad e, reikėtų vienytis apie tikėjimą. Ir dažnai siūlote, sakykime, senovės baltų tikėjimą. Bet juk supraskim, kad Lietuvoje yra ir katalikų, ir jų yra labai daug. Ir jeigu mes siūlysim tai, kas jiem netinka, tai mes tiesiog didinsim konfrontaciją ir rezultato nepasieksim. O štai jeigu mes norim pasiekti rezultatą kaip bendruomenė, veikti vieningai, ko mes visi lik ir geidžiam, tai tada, jeigu mes atsakome į klausimą, kad tu pirma lietuvis, o paskui gali būti baltų tikėjimų išpažinėjęs, nežinau, ten katalikas, budistas ir kas tik tu nori, tada įmanomas susišnekėjimas bent tam tikram etape. O tie, kurie sakykime, dabar aš į katalikus labiau kreipčiausi. Jūs nuvažiuokit per rasas į Kernavę. Ir jūs pamatysit, kokie procesai, kiek yra žmonių, kuriems tai yra, nėra priimtina krikščionybė. Ir šito irgi negalima ignoruoti. Kernavė jau keliasdešimt metų per rasas suvažiuoja tiesiog na, galybė žmonių, neįsivaizduojamas kiekis žmonių. Ir norint kartu veikti ir su tais žmonėmis, kurie yra katedroje sekmadienį Vilniui, ir su tais, kurie per asas kernaviai, na pagrindas turi būti kažkoks kitas. Na ir aš nematau tiesiog jokio kito, kitos galimybės, kaip tik jeigu tu sakai esi pirma lietuvis, paskui jau galim filosofuot, ginčytis iki begalybės. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Tęsime naktigonę. Šita dalis vadinasi Šveicarija šveicarų ar visų norinčių joje gyventi. Na štai žiūrėkit, Šveicarija šimtmečiais triūsė savo nelabai derlingose žemėse, ten tų žemė apskritai nedaug – Ir tų šimtmečių darbo rezultatas yra jauki, graži, nedidelė Šveicarija. Mes nuvažiuojam, patinka mums Šveicarijoje ir sakom, ir aš noriu čia, ir aš noriu pas jūs. Ir štai kas iš viso to išeina, aš taip duodu tokį paveikslą, žiūrėkit, dirba tėvai, triusia visą dieną, gal net nepavalgo pietų, kad vakare daugiau vaikam atitektų vaikų daug, Ir štai vakare susėda visa šeima prie stalo. Paskanauti jau visos dienos darbo rezultatų. Ir čia prie stalo ateiname mes. Ir atsisėdam. Nedirbę, neprisidėję. Ir sakom, duokit ir mum valgyti. Na ir duoda tie šveicarai. Vieną vakarą duoda, kitą vakarą tas pats. Jie vėl dirbo, triūsė, vėl susėdo valgyti. Mes tuo metu vaikščiam, grožėjomės, ar šiaip kur slampinėjom, ir vėl atėjom. Ir vėl valgom kartu su jais. Kaip jūs manot, kiek vakarų taip tęsis? Štai Vladas, kuris sėdi prie aparatūros, sako, kad du nedaugiau. Taip, greičiausiai. Jau į trečią vakarą šveicarai supratė, kas čia vyksta, pradės valgyti slapta kur nors, kur mes nežinom. O anksčiau ar vėliau ir apskritai pradės protestuoti. Ką aš to noriu pasakyti? Randat, jeigu mes taikysim principą, kad e, Šveicarija yra visų norinčių jie gyventi, Prancūzija yra visų norinčių jie gyventi, Lietuva yra visų norinčių Lietuvoje gyventi. Tai tada jūs man pasakykit, kokia prasmė yra apskritai triūsti, dirbti ir puoselėti savo kraštą – Jeigu tu net nežinai, kas po to ateis ir tavo triusų naudosis. O iš kitos pusės tu žinai, kad ateis tie, kurie savo šalyse triusti nenorėjo arba nesugebėjo. Nes ko jis tada čia atėjo? Ir žmogusgi kaip yra sutvertas? Kad jis e, gyvena stengiasi taupo vardan savo geresnės ateities, bet pirmiausia vardan savo vaikų ir anūkų. Ir dažna net vis, visuomenė yra pasiruošusi suveršti diržus, kad vaikams būtų geriau. Bet jeigu tu žinai, kad tavo darbo rezultatais naudosis tau nežinomi žmonės, ir plus jie net nepajėgs išlaikyti to lygio, kurį tu būsi jau sukūręs, ką mes ir matom vakarų Europai. Va tai, ką siūlo Van Rompėjus, neriboti imigracijos iš kontinentų visų. Tai šita imigracija, jinaigi net nesugeba palaikyti to Europos lygio, kuris dabar yra. Labas vakaras. Labas vakaras. Kas jūs iš kur? Audrius, iš Kedainių. E, čia jūs kalbėjote apie Lietuvą, kad mes pirmiausia ir po to religinė bendruomenė. Norėčiau išgirsti bent penki, vienas žmogus pasisakė, kad pirmiausia religija, pirmiausia aš ir tik tada lietuvis. O aš sakau, ne, pirmiausia lietuvis ir po to religinė bendruomenė. Penkis argumentus gal galit pasakyti dabar viešai, kodėl turi lietuvių pirmą būti, o po to tik religinės bendruomenės atstovų. Čia argumento užtenka vieno, nes aš jau sakiau, iškyla uh, valdžios, tiek įstatyminės, tiek moralinės prioritetas. Jeigu tu e, esi pirma religinės bendruomenės atstovas, tai tavo ir valdžia yra religinės bendruomenės valdžia, tu jos pirmiausia klausysi. Taip. O tik paskui klausysi savo valstybės ir tautos valdžios. Taip, ir čia gauti toks dalykas, kad tu jau tapti kažkokiu okultistu ir tave ten laikys e, be abejo. Be tai abejo. Apie ką ir šneka, tai čia užtenka, vat, iš šito argumento išplaukia visa kita ir dėl to, e, kaip mes nenorėtume, kad šitos dalykus būtų galima suderinti, nu neišeina. Taip, aš irgi taip sutinku. Tai va, e- dėl to ir paskambinau, kad pasakytume tos tikrus argumentus, kad kitas žmogus galėtų suprasti kame problemos yra. Taip, taip, nes, e, nu, suprantat, jeigu, pa, pasakykim paprasčiau, jeigu tu pirma katalikas arba krikščionis, tai tavo valdžiagi sėdi Romui, Vatikane. Taip, būtent. Ir čia nėra tų tokių Lietuvoje stiprių religinių atstovų, kurie galėtų čia traktuotis kaip katalikai. Tai čia jau kitas, jeigu tokie ir būtų, vat kaip Lenkijoje, aš minėjau Radio Marijos pavyzdį, bet ten iškilo konfliktas pačioj religiniai bendruomeniai, suprantat? patys katalikai norėjo tą Radio Mariją uždaryti, nes jinai neklausė Vatikano, o labiau orientavosi į savo tautos interesus, kaip jie juos suprato. Va tai puikus pavyzdys, kad tu turi savo atsakyti. Ašgi nesakau, kad tu nebūk, sakykime, nevažiuok į Kernavę per asas. Važiuok. Tu rinkis kokį nori tikėjimą, bet jeigu tu Taip, nori būti lietuvių bendruomenės ar apskritai Lietuvos valstybės gyventojas ir nori, kad šitoj valstybei būtų geriau, kad būtų tas bendras prasmių laukas, tai tu, jeigu nesakysi, kad pirma lietuvis, nieko neišeis. Jo, man tai mm, žiūriausia, kai žmonės sako, vat, lietuviai tokie ir anokie. Bet tai aš sakau, o kas tu? Nu taip. Tu lietuvis, tu irgi. Oi, su tais anokiais ir kitokiais, tai čia žinot, Nėra blogų ir gerų tautų, yra tiesiog žmonės blogi, geri, įvairūs ir, ir jie yra visur vienodi. Jo, jie kiekvienoje tautoje yra visur, yra blogi ir geri. Be abejo, be abejo. Ja. Be abejo, čia ne apie tai, čia suprantat, nekalbama šiuo atveju apie gerą ir blogą žmogų, aš kalbu visiškai apie kitus dalykus. Aš kalbu, kieno tu pirmiausia klausysi. Jeigu tu save laikai pirmą socialdemokratu, tai tu ir laikysi kokio, e, klausysi kokio tai socialdemokratų internacionalo, kuris yra kur nors Bazilėje. O kas padarė revoliuciją Rusijoje galų gale? Tai tie visi žmonės, e, Leninas, ten Trotskis, jie visi gyveno Londone, Šveicarijoje. Taip, taip. Jiems mokėjo jie pinigus, jiems mokėjo. kažkur kažkokiose kapitalistinėse valstybėse. Taip. Jiems buvo mokami pinigai, jie buvo išlaikomi, kad paskui su šitom idėjom atvažiuotų į Rusijos imperiją ir ją sugriautų, ir jie tą padarė. Iš esmės, lygiai tas pats dabar daroma yra su, su, ir su Europos valstybėm, ir su Ukraina, ir su ta pačia Rusija. Tik kitos idėjos dabar yra primetamas, o tų idėjų šeimininkai yra už tų valstybių ir tautų ribų. Mhm. Ir jeigu tu save pirmą laikai tų idėjų atstovų, Nu, tai automatiškai ir tavo valdžia yra tenais. Tu tampi svetimos, svetimo generolo kareivių. Taip galim pasakyti. Na, taip, taip. Sutinku su šito. Sutinkat. Tai gerai. Gerai, tada ačiū. Dėkui Jums. Gerai. Taigi štai dar prie to klausimo. Ar Šveicarija yra šveicarų šalis, ar visų norinčių Šveicarijoje gyventi? Dar sėki kartuoju. Mes gyvenam, nu taip jau sutverti, siekdami geresnio gyvenimo savo vaikams ir kuriam ateitį. Jeigu mes žinom, kad ta ateitis bus ne mūsų vaikams, kokia prasmė tada stengtis? Suprantate, sustoja gyvenimas, sustoja apskritai pažanga ir prasideda regresas. Nes griūna tiesiog nu tūkstančiais metų egzistavosi tvarka. Labas vakaras. Kas jūs? Prisistatykit. Aš esu Aleksandras iš Vilniaus. Taip, ir ką jūs norit pasakyti? Klausom. Norėčiau pakritikuoti, kiek galima skleisti tą šovinistinį jūsų propagandą ir jūsų tautinį, tautinius motyvus. Kiek man atsibodo matyti, kad mano šalis eina žemyn link kažkokio dešiniojo, mistinio, nežinau. O kodėl jūs sakot jūsų šalis, o jūs manot, kad čia ne mano šalis? Arba ne, tai- ne Audriaus iš Kedainių, kuris ką tik skambina. O kiek galima klausyti tą jūsų tautinės propagandos? Kiek, kiek, kiek tautininkai valdžioje gali e, patilom, nežinau, judinti mūsų Lietuvą link homofobijos ir fašizmo? Kodėl jūs tokius keistus žodžius vartojat? O tai, ta, bet... Jūs, jūs pasakykit, ką nors konkrečiai, su kuo jūs nesutinkat, pavyzdžiui. Konkrečiai. Ne apskritai ne. tokius žodžius vartot, bet konkrečiai, kur, kur yra neteisybė, sakoma kiek galima skleisti tą patį dešinį rakursą apie tą tautą, šeimą ir vertybės ir kad gėjus kariaus Lietuvą. Nu, jūs neatsakote į klausimą. Kas jums konkrečiai nepatinka? Ar jūs, nes, ar, jūs, ar jūs nesutinkat, kad jeigu žmogus yra, pavyzdžiui, musulmonas, tai ir jo valdžia idėjinė yra e, Mekoj? Musulmonas, tai nėra tautybė, tai yra religija. Na, bet aš šitoje laidoje tai kalbu ir apie e, priklausomybę religiją, ne tik apie tautą. Tai jūs apie tautą kalbėjot, kad tauta yra virš visko? Nu taip. Nu, ar, ar ne individus yra virš visko? Nu tai aš juk ir, <laughs> aš jums ir sakiau, yra pažiūrų vektoriai. Jeigu jūs save laikot liberalų, tai jums individas bus virš visko jeigu aš save žydu nacivokietijoj laikyčiau tai mm, irgi būtų vok vokiečiai virš visko ir aš turėčiau... Prie ko čia palauk? Tai jau, kamerą. čia jūs labai negerą pavyzdį savo logikai duodat. Nes ne, jau, pavyzdys yra istorinis. Tai nes jau kas kas, bet jau žydai tai savo tautybę ir tautą saugo kaip niekas kitas. Iš jų tai tik mokytis reikia. Kaip? Tai jie išsigelbėjo. Nu, čia jau kis klausimas, bet taip, kaip jie saugo savo tautą, tautiškumą, kaip jie sustato prioritetus savo valstybėje, tai galėtų būti pavyzdys ir lietuviams, ir, ir, ir, ir vokiečiams, ir prancūzams. Tada tai neiškiltų daug problemų. Nu, žiūrėkit, pons Aleksandrai, o jūs nemanot, kad va tai, kas vyksta su Europos Sąjunga, šita nevaržoma imigracija, kad jinai didina problemas Europos? tai ne pati emigracija yra blogybė bet tai didina problemas baltoji rasė kuri išnaudojo visas kolonijas ir dėka išnaudojimo tai atsiprašom ne palaukit tai prie ko čia kolonijos aš aš klausimą keliu paprašiau jums neatrodo e, problematiška kad šiandien briuselyje belgijos sostinėj 50 procentų naujagimių yra ne belgai ir kas kas kas kas tai blogo ką man dabar ta prasme, jeigu jūs nieko blogo tame nematot Tai dabar aš turėčiau jaustis blogai, aš būčiau juodaodis bergi, kad mane turėtų... Ne, ne, aš, aš jūsų klausiu, jūs tame nieko blogo nematot? Tai, o kodėl tai, jeigu aš būčiau, aš būčiau tada rasistas, jeigu aš būčiau... Jeigu... Ne, tai jūs atsakykit, jūs nieko blogo nematot, kad naujagimų daugiau kaip pusė Briuselė yra ne belgai. Nematot? O tai jūs iš tyrėt kad yra 50 procentų belgas ar 99 procentai, kad jisai belgas arba 100 procentų. E, palauk, kodėl jūs taip sudėtinginat viską? Aš klausimas paprastas. Ne, Jūsų manimui problemų bus iš to ar ne? Uh, <laughs> nu, manau, kad ne, nes mes visi esame iš kilę iš Bižionių ir iš Afrikos. <laughs> nu, žiūrėkit, pons Aleksandrai, paklausykit šitiek manęs. Jau šiandien Belgijoje, konkrečiai Briuselyje, praeitais metais, kalėdinės eglutės negalėjo pastatyti. Dėl to, kad savivaldybė Briuselėje yra musulmonų. Kada išauks va šitie 50 procentų naujagimių ir jie sudarys jau daugiau kaip pusę Belgijos gyventojų, tai jūs ne tik eglutės negalėsit pastatyti, bet jūsų moterims bus uždėtos tos čadros, nes jie primes savo gyvenimo būdą, neišvengiamai. O tai amerikiečiai neprimėto savo gyvenimo būdą Afganistane ir Irake? Ir tuo pačiu lietuvių... Tai kur jūs šokinėjat? Prie ko, kam jūs... Nešokinėkit taip toli. Aš jums paaiškinu, kuo baigsis belgams va šitas jų toks požiūris į reikalą. Tai... O jūs sakėt, kad nieko blogo nematot. Aš jums paaiškinau, kokios blogybės bus. O tai, palauk, kodėl koncentruojatės tik tai ant vakarų Europos? Tai pažiūrėkit, ką daro lietuviai kariai Afganistane. Ne, tai palaukit, prie ko čia? Mes šiandieną, tema yra kita. Mesgi nekalbam šiandien apie Afganistaną. Tai aš tik jums atsakau, kodėl aš keliu tokius klausimus, o ne kitokius. Pavyzdžiui, tai- Prancūzijoje, tai- Marselis. Jums teko susidurt? Jeigu neteko, nuvažiuokit į Marselį, bra, pakalbėkit su prancūzais. Jums pasakys... Į ką pavirto Marselis? Man buvo labai gerai tenai. Nu tai matot, kad jums gerai, tai čia mesgi negyvenom pagal jūsų norus. O jūs po naujininkus pavaikščiat ir pažiūrėkit, kas čia darosi. Nelabai supratau jūsų šitą pas, pas, pasakymą. Nu, pavaikščiai po, po mūsų lietuviškus getos, ypač Londone, ką lietuviai daro Londone, ir ką čia daro lietuviai, ir po narkomanų rajonus. Čia nieko saugiau gyventi, man asmeniškai. Palaukit, jūs, jūs norit, jūs norit apriep dabar neapriepimus dalykus, jūs norit su, į mūsų nedidelį pokalbį sudėti visas temas pasaulio ir problemas. Ne, tai kalbėkim ne, konkrečiai. Jūs mane kažko kaltinot, aš nelabai supratau kuo kad jūs e, palaikot tautininkų ideologiją. O tai negalima palaikyti tautininkų ideologijos? O jūs žurnalistas, jūs turit objektyviai kalbėti. Aš ne, ne žurnalistas. Aš ne žurnalistas, kuris ištraukit, kada jūs žurnalistas. Jūs esat fašistas, kuris leidžia propagandą, kaip ir visa, visi likusi politikai Lietuvoje. Pirmiausia, jūs naudojate tokius žodžius, po kurių iš esmės reikėtų baigti jumis pokalbį. Tai man, man, man pagarba pavadinti su fašistu. Aš dabar Gerai. ir aš vadinsiu. Gerai, vadinkit jūs kaip nadėko, viso geriausio. Viso geriausio. Aš esu nekartą sakęs, kad diskutuoti galima, bet reikia rinktis žodžius, reikia rinktis toną, o svaidimaisi tokiais žodžiais, kurie nieko nepagristi, tiesiog mes su tokiais žmonėm nešnekėsim. Ir štai baigiant šitą dalį. Iš esmės, va, šitas žmogus skambinės tik pailustravo, kad problema yra, Tai yra žmonės, kurie šitos problemas ar nenori matyti, ar nežinau, nori mums blogo, ir, ir net, net nenori leis mums diskutuoti apie tai. Ir taip, tokių žmonių yra, yra visoje Europoje. Ir, kaip kalbėjom pradžioj, tas parašų rinkimas dėl referendumo, tai kuo jis be pasibaigtų, kova iš tikrųjų tik prasideda. Ir jinai yra ir be pabaigos tam tikrą prasme. Norėjau perėti prie kitos dalies, bet turim pašnekovą. Labas vakaras. Labas vakaras. E, gerbimas Rolandai, čia toksai žmogeliukas e, Jokūbas Sapiginis. Taip mes kalbėjom prieš metus laiko. E, būkit geras, jums sėkmės ir sveikatos. Jūs kada kalbat su tokie žmonėm, jūs branginkite gerbimas Rolandai laiką, nes tai žmogus yra, na, nu kaip pasakyti, visiškai be be jokio be jokių supratimų ir pas jo labai jo kalboj buvo didelis labai šovinizmas toksai niekinant žemę bet kokį rezultatą. Ir man buvo geras. <laughs> gerai, Na, bet jis yra Pons Jokūbai. Jis tai yra, tas žmogus irgi yra ir tokių žmonių yra ne vienas. Bet, Taip, taip, aš, aš, aš jo nieko nesakau, bet tai yra, aišku, nu, kad visiškai ne pagal temą. Nu, man gaila laiko, dievo. Na. Ne. Jums sėkmės, sveikatos. Gerai, dėkui. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Dėkui. Sėkmės jums dar kartą. Dėkui. Paskutinė šio vakaro dalis. Jis sako, o gal nesvarbu visą tai, apie ką mes čia kalbėjom porą valandų. Gal iš tikrųjų visi tai nesvarbu, o štai vienas žmogus paskambinęs apskritai visokiais vardais mus išvadino. Turim kitą skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras, Rolandai, jūs su manim kalbėjote, aš dabar taip išgirdau ir noriu pasakyti. A, ta tema, ar turi rinktis, ar esi labiau lietuvis, ar esi labiau katalikas, ar esi labiau a, vienos partijos atstovas, ar esi labiau vėl lietuvis. Ne. Žinokit, e, yra vienas labai gražus pavyzdys. Aš suprantu, kartais tie kraštutinumai yra jau būtini. Bet, pavyzdžiui, vat, referendumo parašų rinkimas atskleidė vieną labai mm, gražų dalyką, kad yra katalikų, kurie sako ir taip, ir ne. Žodžiu, kad nesvarbu, kokiai tu religiniai ar partijai priklausai, vat, vat būtent lietuvybė suvienyje, aš tą noriu pasakyti. Ir pavyzdžiui, šiandien skambino viena patirtis labai graži. E, bažnyčia oficialiai pareiškė, kad e, būtent šį parašų rinkimą nepalaiko, kad neskelbi per sakyklas, o kunigas Vatviskupas Jonas Kauneckas paskambino man asmeniškai ir pasakė, aš pasirašiau internetu, jis yra amžiams žmogus, ir parašiau viešai savo, kad gali visi mane matytų, kad mano pozicija yra būtent už žemės nepardavimą. Laukit, aš čia kalbu su Elona. Taip, nu, taip, taip, taip, keš, tai, tai, keš. Ne, tai jūs tiesiog nu, tobulą pavyzdį duodat iliustracijai, apie ką mes kalbėjom šitas dvi valandas. Štai bažnyčios, bažnyčios pozicija yra visiškai priešinga atskirų katalikų pozicijai. Taip. Žemės taip. referendumo klausimų. Žinokit, o, atskiri, o atskiri kunigai, taip aš irgi esu, tarp kitko, uždavęs ne vienam kunigui klausimą būtent šitaip. Ar jūs taip. pirma lietuvis ar pirma krikščionis? Ką atsakė? Ir žinokit, dažnas atsako, kad jis pirma lietuvis. Na. Tai aš užtad apie tai ir šneku. Ir nereikia stebėtis, kad jūs sutinkat žmonių, kurie tai pasirenka. Žinokit, čia, aš žinau, gal, galbūt tai tiesiog kažkaip viens kitą papildo, nes jeigu tu tiki, tarkim, yra moralinės normos, į kurias tu bandai į, įstoti, eiti, sekti, manau, e, ir visi geri dalykai, kad tu matai trokšti tiesos, tu ieškai jos, ir manau, kažkaip tai galbūt papildo. Uh, E, pavyzdžiui, vienas toks net žmogus konservatorius, žodžiu, jis Facebook'e parašė mm, e, tokią trumpą žinutę, žodžiu, kad aš vis dar konservatorius, jau surinkau 200 parašų, ir, o, reiškia, konservatorių e, sistema, ta, ta pati, žodžiu, atsintė jam lapą, e, kad visi, kas pasirašė, atšauktų savo balsą. Jis nu, ta, gavo ta. asmeniškai uh, dokumentą, kad jeigu tu, žodžiu, sugalvojai eiti prieš tą sistemą, tu tok būk malonus atsiimdavo savo balsą. Taip, čia vat yra pavyzdys, kada partinė valdžia nurodo žmogui kitaip negu jo sąžinė. <gasps> Tai žinokit, tai kad čia kiekvienoje sistemoje. Nu, tai aš apie tai ir šneku, apie tai ir šneku. Jo, bet galbūt tada klausimas būtų netoks, ar asme, nu, asmeniškai rinktis mes dar kažko turime laisvę. Bet jeigu, pavyzdžiui, dabar kalbėti tautos mastu, ar, pavyzdžiui, vat, Lietuva, uh, Lietuva kokia mes kryptim labiau einam, einame, ar mes, kaip sakant, lietuviai kovojam už, kad Lietuva išliktų dar, ar mes norim, kad Lietuva apskritai lietuvių kalba, lietuvių nu, kultūra, lietuvių dainos, ar mes vis dėlto nieko čia tokio susitapatinti ir susimaišyti su visu pasauliu tai va tada aš jau sutikčiau kad čia labai didžiulis esminis klausimas bet va taip asmeniškai apsispręsti nu tada turėtų kiekvienas žmogus turėtų teisę taip daryti tai o, o, o niekas teisės ir nesiruošia jam atiminėt ašgi apie tai ir šneku teisė tai yra teisė taip yra kiekvienam asmeniškai be jokios abejonės <laughs> tai, va, va, tai mes turim bet mes turim įsiaiškint kas kiekvienam yra svarbu nu sutikit jeigu Vat aš pacituosiu šitos laidos pabaigoj vieną komentarą. Jūs pamatysit, kaip moteris lietuvė, kaip jinai apskritai apie mus šneka. Nu, gal apie save greičiau, ne apie mus. Bet tokių žmonių yra daug, aš ir asmeniškai pažįstu taip galvojančių. Na, aš žinau vieną tokį sakinį. Ką kalbė apie kitą, pirmiausiai tu prisistatai apie save. Ah. Tai čia iš vaikų praktikos. Taip, taip, taip. Tai, žinokit, aš manau, kai žmogus kalba kažką kas išeina iš jo lūpos, pirmiausia apibūdina viską, viską, kas yra jo širdėje viduje. O kad paklaust, kaip mes visi, tai turim padaryti referendumą ir išsiaiškinti, kas mums tos visos... Pone Lona, niekada mes visi vienodai nieko nedarysim. Čia yra... Ne, vienodai ne, bet aš kalbu apie daugumą. Tai gal, nu, jeigu daugumos principų gyvename, ne, nu, jeigu ma, ma, mano būtų valia, tai, žodžiu, pasakyčiau taip ir ne kitaip ir visi šokam. Bet jeigu demokratė, tada reikėtų daugumos ieškoti. Tai užtat mes ir darom šitas naktygonės ir klausimynas yra, kur galima atsakyti klausimus ir iš to matosi, kokių yra daugiau. Tarp kitko, klausimynų nelabai aktyviai naudojatės. Tai <laughs> kaip ir prieš tos tankus, šiaigi nei prieš tankus eit nieko. Tai reikia tik užpildyti anketą, kad pamatyt. Bet aš suprantu, žmonės yra labai daug, abejingi. Dabar yra viskas, aš galvoju, šiandien mano darbas yra referendum, referendumas, referendumo parašų rinkimas ir aš ką pastebiu asmeniškai, žinokit, tauta, ne visa, bet jinai būdinasi, žmonės daugiau supranta. Asmeniškai aš, kaip tik prieš pusę metų apskaitai, pradėjau ieškoti balsuoti net rimtai nuėjau, važiavau iš Londono ten pusdienį sugaišau, kad važiuočiau balsuoti, nes man nerūpėjo, bet aš supratau, suvokiau, kad tas mm. mano nerūpestingumas man kainavo mano šeimai skolas. Ten, žodžiu, kiek supratau, mes esam praskolinti po 17, po kiek tūkstančių vis didėja skola. Ir supratau, kad tai kaštuoja mano gyvenimą. O kaip jūs galvojate? Nu, aš galvau, kad nieko. Nu, no. Tai- kad, kad išrinkau valdžią, kokiu vadus <laughs> išrinkau, galvau, jie protingesni šimtą kartų už mane, bet jau dabar aišku. Tai pone Lona, aš apie, aš nelabai, nelabai aš apie tai ir šneku, jūs renkat valdžią re, ir renkat pavardės, o reikia rinkti idėjas, reikia klausti ką ta valdžia ruošiasi daryti, o kad, kad jūs žinotumėt, ko jų paklausti. Kaip tai padaryti, pasina trumpai aiškiai, kad jie atsakytų ir išgirstų, jie, jie taip gražiai suokia ir taip gražiai ne, ne, ir... Jūs neteisiai, nu, nieko jie nu, gražiai nesakė, jūs čia vėl pasakysit, kad jie pažada ir neištesi. Aš jums tai paduosiu krūvą pavyzdžių, kad jie pažadėjo ir ištesėjo. Į Europos Sąjungą pažadėjo, ištesėjo, į NATO pažadėjo, ištesėjo, į Afganistaną pažadėjo, ištesėjo. Elektrinė, tai- elektrinė žadėjo uždaryti Ignalinos, uždarė. Privatizuot žadėjo, privatizavo. Taip, taip, taip. Tai jūs nekaltinkit jų, čia jūs kaltinkit save, vat jūs pati save kaltinkit, jūs nesidomėjot. Tai va, kalta, kalta, dar Ta... kalta. Mušo. Ir jūs balsavot... Tai ką dabar daryti, ką dabar daryti? ką dabar daryti? Dabar, nu ką daryti? Reikia ruoštis kitiem rinkimam ir atidžiau žiūrėti, ką renkat ir kokius žmonės tai. renkat. Ir reikia rinkti ne žmonės, Elona, idėjas reikia rinkti, idėjas. Aš žinau, kad, nu, va, nežinau, čia kažkaip tai mūsų tautoje va taip yra, kad Ne tik o, mūsų tautoje, čia visose taip pat. Kūrė. Čia, taip teisingai, visose. Jo, Visur tas pats. Nu, tai kaip sako, reikia mums labiau daugiau politikos mokintis, nežinau, kažkaip suvokti, suprasti daugiau. Tai prie šito, aš tikiuosi, prisideda ir mūsų su jumis pokalbis ir šitie klausimai, kuriuos mes šiandien keliam. Ir vat, aš formulavau, ar pirmą katalikas, ar pirmą lietuvis, jūs puikiai pailiustravot, kad jūs net gyvenime susidurėt su žmonėmis, kuriem jau ta problema yra jų gyvenimas. Bažnyčia sako vienaip, O jis, būdamas tos bažnyčios narys, nori elgtis kitaip. Nu, matot, aš esu pati katalikė ir, ir labai, kaip sakant, aktyvi katalikė. Ir... Taip, bet jeigu jūs klausytumėt savo vadų katalikiškų, jūs turėtumėt nedaryti to, ką darot. Nu, man... Tai kaip tada sudera šitie dalykai? Nu, kaip sakant, kas yra vadas? Mano vadas tikėjime yra Jėzus Kristus. Viskas aišku. O žmonės, žmonės yra visur klystantis. Žmogus yra žmogus. Tai yra tik sistema. Kaip sakant, nu, matot, nors... Nu tai nu, jūs čia save pateisintis, jūs čia išsisuksit, jūs čia mhm. išeisit taip gražiai. E. Bet iš nu, esmės, nu, suprantu, iš, iš esmės, suprantat, jeigu yra religinė bendruomenė, jinai turi savo valdžią. Na, turi, tiesa, turi. Nu ir viskas. Ir susiduria dvi valdžios. Tautos valdžia ir religinės bendruomenės valdžia. Kodėl atsirado anglikonų bažnyčia? Todėl, kad anuometinė anglų valdžia pasaulietinė nenorėjo dalintis valdžia ir negalėjo pasidalinti su Vatikanu ir jie su, sukūrė savo anglikonų cerkvę. Taip, na. Kad nebūtų šitos problemas. Iš kitos pusės, o jūs sakot, jūs katalikė, ar ne? Taip. O jūs buvot e, Kernavėj kada nors? Kernavėj buvau, bet ne per asus. A, o jūs nuvažiuokit per asas. Ir jūs nu, pamatysit... Aš turiu, aš turiu savo... Ne, mano yra draugai, kurie yra pagonės, kurie yra... Ne, nu, Na, va, matot. Pagonė aš, tai manęs, nu, tai galbūt aš labai tokia kumeninė e, tikinčioji. E, ta, e, aš, mano draugai, kurie tiki, jie turi e, moralinį kodeksą. Ir kuris dauguma religijų, kaip sakant, jie čia laikytis moralinio kodekso, tiesa, gyvybė ir taip toliau. Ir tai, ką, už ko mes dabar kovojam, dėl ko, tai mes kovojam už, taut, už daugelio žmonių gyvybės, už tautos išlikimą. Ne, o, o tie, kurie, kurie sako, kad jūs darot negerai, tai jie turi irgi argumentus. Kodėl jūs negerai darot? Tai ne viskas taip paprasta. Jūs, jūs dabar pasakot ir jūs savo tiesą iškeliat kaip absoliučią, bet tie bažnyčios hierarchai, kurie nepritarė akcijai referendumo, pavyzdžiui, tai jie turi savo tiesas ir savo argumentus. Na kaip, kadangi, kaip sakau, bažnyčia atskirta nuo valdžios. Tai čia kita šneka, mes kalbam apie tiesą dabar, tą kaip jūs ją įvardint. Na taip, taip. Suprantat? Nereikia, nereikia galvot, kad yra tiesos monopolis. Yra tiesiog supratimas, ir pasirinkimas tam tikras. Visada yra pasirinkimas, žmogus renkasi, jis praktiškai kiekvieną dieną renkasi. Ir nėra tokio atsakymo, kurio keliu nėra vieno kelio apskritai gyvenime. Ir, ir nieko blogo, o kas, žiūrėkit, Elona, o kas tokio blogo atsitiktų, jeigu apskritai lietuvių tauta išnyktų? Nu ir kas atsitiktų jau šitokio? O, ja, tau, man tai būtų širdies mūgį. Nu, nu tai jums, bet šiaip žiūrint pasaulinių mastų, istorijos mastų, a kas šitokio? Kiek tautų išnyko? Išnyko galybė tautų. Kažkam ir gerai, galbūt kažkam ir gerai, galbūt. Nu, bet man, nežinau, nu, mano, mano auklėjime, mano suvokime. Nu va, tai nu, jūs renkatės, jūs renkatės, jūs renkatės tokį kelią. Ir tame kelyje jūs prioritetą savo tautos išlikimui statote į pirmą vietą. Nu, šiandien taip. Tai automatiškai visi kiti pasirinkimai pas jūs turi būti antriniai. Šiuo metu taip. Tada nu, tai, sakėme, šiuo metu taip. būtų. Nu, aš tik tai apie tai šneku. Ir jeigu mes taip renkamės, tai jūs susitarsit su tokiu pačiu pagoniu, kuris tai pasirinko. Taip, tikrai taip. Prantat. O bet jeigu jūs rinksitės e, prioritetą e, religinę valdžią, jau jūs nebesusitarsit su niekuo. Nes jūs tada turėsit nerinkti parašų patirties. Nu, čia tas aklas paklusnumas, aš galvoju, va, nu, va, tas ne, ne, ne, čia nepaklus, ne, Elona, nepagaunat jūs, ką aš noriu pasakyti. Čia nepaklusnume reikalas, čia yra pasirinkime prioritetų. Čia nėra vieno, vieno teisingo atsakymo. Čia visi atsakymai yra teisingi. Kitas klausimas, koks jums tinka, kokiu jūs norit. Nes tie žmonės, kurie sako, kad visos tautos turi išnykti, turi būti viena tauta pasaulyje, viena valdžia, jie turi irgi savo logiką. Na, nu, bet aš tai tada nesutinku. Nu, tai vat jūs nesutink, aš tai nesutinku dėl kitos priežasties. Aš matau, kad istorija neduoda pavyzdžių, kad taip kada nors buvo. Ir aš manau, kad iš principo negali būti vienos tautos, vienos valdžios. Nes žmogus mhm. kitaip yra sutvertas. Kūrėjas kitokius į mus sukūrė. Tiesa. Ir dėl to bet koks bandymas, bet koks bandymas pakeisti kūrėjų dėsnius baigėsi tragiškai. Kada tu nori pakeisti tai, ką kūrėjas sukūrė, Tai tugi kūrėjų, nu nepakeisi jo kūrinių, tik tu pridarysi galybę bedų. Ir mes tą matom visą istorijos eigą. Visada yra žmonių norinčių e, save pastatyti į Dievo vietą ir patobulinti jo pasaulį. Visais laikais buvo. Taip, ir visais laikais bus. Ir užtat vat, mes su jumis nuo ko pradėjom, to ir baigim, užtat mūsų kova be paveigos. nu, Gerai. Per amžius amen. <laughs> Gerai, dėkui jums. Jo. Dėkui. Tai baigiam mes paskutinę dalį. Vis tik žmogus kaip kūnas, kaip sako, yra tai, ką jis valgo. Bet žmogus kaip dvasia, tai yra tai, kokios jo yra vertybės ir kokiame prasmių lauke jis gyvena. Ir štai šitame kontekste labai čia tiktų pacituot gruzinų laišką. E, Gruzijos iškilų žmonės parašė tokį didžiulį laišką Europos Sąjungos atstovui Tbilisyje – Jūs jį galite susirasti, labai rekomenduoju internete, arba yra naktigonės komentarų puslapyje, yra nuoroda į šitą laišką, bet trumpai ką jie ten sako? Palikit mus ramybei. Mes turim savo vertybės, mes turim savo prasmių lauką, Ir kodėl jūs manot, kad jūs turi teisę mums siūlyti, primiktinai kišti ir keisti mūsų tą prasmių lauką? Ir kodėl jūs manot, kad jūsų prasmių laukas ir jūsų tos vertybės yra geresnės už mūsų? Ir e, čia šiek tiek grįšiu prie, prie to Aleksandro, kuris čia tokius e, žodžius fašizmas ir visa kita. Taigi aš nei pusę žodžio nepasakiau, kad lietuvių tauta yra kuo nors geresnė už kitas tautas. O, sakykime, nacionalsocializmas, e, jisai maišo, fašizmas tai čia Italijos yra reiškinys, o ne vokiečių. Bet nacionalsocializmas, tai jis iškėlė vokiečių tautą virš visų tautų. Tai mes apie tai apskritai net ne, ne, ne į tą pusę visiškai šneka. Aš, neku, aš sakau, palikit mūsų ramybėje, vat kaip tie gruzinai, palikit mūsų ramybėje, negriaukit mūsų gyvenimo ir mūsų tradicijų. Mes tūkstančius metų gyvenam su savo vertybėmi, norim taip toliau gyventi. Nu bent aš noriu, bent dauguma man artimų žmonių šito nori. Bet štai eikim dar toliau. Kai jau esi kaip gyva būtybė, po togi vis, e, kas, kas jau pasidaro svarbu? Kalba, skoniai, kvapai, papročiai, paskui jau kai tu augi istorija, mitai įvairiausi, o istorija didžia dalėm ir visų tautų, tai irgi yra mitai. Ir netgi tabų, netgi draudimai. Aš duodu tą pavyzdį, pakartosiu ir čia, dar sėki. Štai kokia yra reikšmė draudimų bendram tokiam visuomenės prasmių laukui. Va štai yra lentučių krūva. Jeigu tas lentutes suverži lankais, iš tų lentučių gali padaryti bačką. Įgauna formą tos lentutės. O jeigu ir ta, tie lankai, tai yra tie draudimai, tie tabų. O jeigu nėra tų lankų, nėra tų tabų, tada tai yra tiesiog lentučių rinkinys, daug tokių atskirų individų iškeliančių savo aš virš visų kitų, bet jis pats savaime nieko nereiškia. Čia tie, kurie įsivaizduoja, kad savo aš galima iškert virs visuomenės, tai yra nu, tiesiog dar vienas mitas. Tai šitą ideologiją keliasdešimt metų klestėjo, kada buvo nesunkiai galima iš oro pagamintais pinigais šitą ideologiją puoselėti. Tas laikas baigėsi ir jūs tuoj pamatysit, kaip visos tos idėjos e, bus užmirštos. Visai kiti dalykai pradės dominuoti. Bet dabar žiūrėkit. Vat Mes gyvenam, turim tą savo kalbą, skonius, kvapus, papročius, istoriją, mitus, draudimus. Ir dažnam, ir dažnai tai yra neprimtina, nemalonu. Tu nepatenkinta šituo ir tu nori pabėgti. Ir bėgamės dabar visi į visas pusės. Ir štai, kaip aš tą matau, pabėgti vardan duonos ir rasti tą kasnį kažkur. Skalsesnį, galima, galima, skalsesnį kasnį. Bet pabėgti nuo savęs – vat nuo tų skonių, kvapų, papročių. Nėra tokių tolių, kur būtų galima pabėgti nuo savęs. Nėra šitam <laughs> pasauliu tokių tolių. Tu visada vis tiek būsi su savim, kasni tai tu rasi. Bet nuo savęs nepabėgsi. Ir nu, reikia atsiminti, Lietuva yra vienintelė vieta šitame pasaulyje, kur tu esi namuose. Net jei sunku ir alkana, šituose namuose, tu vis tiek esi namuose. Visur kitur, net jei sotu, tu būsi svečias. Aš, su, aš suprantu, kad daugelis iš jūsų nesutiksit su šituo. Čia galima būtų su psichologais padiskutuoti, kiek žmonės įdeda pastangų, nenorėdami matyti akivaizdžių dalykų. O iš kitos pusės, jūs visur esat svečiai, namuose jūs gali būti, jeigu jūs esat čia Lietuvoje gimęs, Čia šiuo atveju ne tik apie lietuvių šneka, yra šneka apie visus Lietuvos gyventojus, kurie čia gimė, užaugo. Ir, ir kurie čia jaučiasi namuose ir dažnai išvažiavę nori ten irgi to, to paties jausmo. Bet tai yra labai sunku pasiekti. Ir praktiškai ta pirmoji karta to vargu ar įmanoma padaryti. Vėl aš nekalbu apie atskirus atvejus. Atskirų žmonių yra kokių tik nori. Aš kalbu apie reiškinius kaip tokius. Bet yra dar kitas dalykas – per ilgai užsibuvęs svečias tampa našta šeimininkui. Ir to šeimininko kantrybėgi nebegalinė. Jis nebegalinė. Nors mes apgaudinėjam save, manydami, kad šeimininkui mes labai malonus esam. O jeigu jūs e, pasišnekėtumėt su vietiniais žmonėmis, aš skaitau jūsų komentarus ir ne tik čia. Ką jie sako, kaip yra toks posakis, sako, Kad išriškėtų viskas, su vienais reikia dviejų stikliukų, su kitais trijų. Nu, kitam reikia penkių, šešių, bet tada jau pasakys viską, ką jis galvoja. Ir pasako jis tada visai ką kitą negu be to stikliuko. Labas vakaras. Labas vakaras. Prisistatykit. E, vidas iš Panevežio. Vidas iš Panevežio. Taip, klausau dabar vat jūsų ir pat šitai minčiai tai tikrai labai norėčiau pritarti, kad jūs sakėt, e, kaip dauguma išvažiuoja, bet, nu, galima taip, kiek aš supratau, jūs tą norėt pasakyti, kad apgauna save, ar ne? Dar... Taip, taip. Taip, iš tikrųjų, vat, e, aš buvau tiesiog pasisvečiuot užsienį, ar ne? Tiesiog savaitį ten, ekskursija ir panašiai. Nu, man taip, iš tikrųjų, nu, tai pasirodė viskas svetima. Tiesiog toks, nežinau, tiesiog atrodo, vat, norisi, kaip sakot, namo, ar ne? Taip. Nu, net jeigu ir nesvetima, tai kas iš to? Tai ką jums nes, kaip aš apie Šveicariją kalbėjau, tai ką jūs atsisėsit prie jo stalo dabar, nieko neprisidėjęs? Kokią mes turim teisę apskritai prie to stalo sėsti? Na, taip, iš tikrųjų taip, bet sakau, vat, vat man iš tikrųjų taip atrodo viskas jeigu jeigu atrodo ten tektų dirbt nu aš tikrai to nenorėčiau ir vat pasiklausau kiti grįžta oi mes čia vat užsidirbsim pinigų čia statysimės namus čia tą darysim va toks tas pagiriškumas iš tikrųjų o paskui vat bet jau ne vieną atvejį žinau kad grįžo vat ir sėdi toj lietuvoj ir dabar ta prasme, kur, kur ten buvo prieš tai blogai, vat, vėl grįžo į Lietuvą ir nei ten namų yra, nei ten, nežinau, ten žmonių svajonės gal tokios didelės, ar Ne, nu tai aš ir sakau, žmonės nori pabėgti nuo savęs dažnai ir juk, mhm. juk jeigu paimsim daugumą, nu būkim, kaip sakant, biedni, bet teisingi. Juk dauguma išvažiavę į tuos vakarus negyvena geriau negu gyveno čia. Taip, bet nenori to pripažinti vakarą. Nenori pripažinti, taip, nenori. nenori. Užtat, kad jisai tampa, kad, nu kaip pasakyti, toks kaip ir du kartus lūzeris. Na jo, jo, iš tikrųjų. Manau, gėda prieš save, gėda grįžti ir pri, pa, pasirodyti giminaičiams. Ir tada yra, į, mums yra kišami į priekį tie pavyzdžiai, nu tokie sėkmės pavyzdžiai. Bet Taip, sėkmės pavyzdžių yra ir Lietuvoje. Taip, va tas ir yra. Suprant. Ta ir noriu pasakyti, kad sakau, at, kas grįžta, tai labiau tada gyrės atrodo, oi, ten tiesiog aukso kalnai, bet, bet Taip, bet mes čia kalbam jau šiuo atveju šiek tiek apskritai apie migraciją, apie migrantų Na, jo, psichologiją, o šitos laidos tema šiek tiek kita buvo. Taip, supratau, bet vat, užkabino mane tas <laughs> paskambinas ta pavaika laidos. Gerai, dėkui Jums. Dėkui Jums. Jo, dėkui už skambutį. Dėkui už skambutį. Taigi štai, dar sėki kartuoju, Lietuva vienintelė vieta, kur Jūs esat namuose, E, galit jausti šeimininkų ir turi teisę į balsą savo čia. Vien savo gimimo faktų Lietuvoje, jeigu jūs esate ten šveicaras Šveicarijoje, prancūzas Prancūzijoje ir taip toliau. Visur kitur. Kaip ten bebūtų sotų, jūs vis tiek būsit svečias. Ir per ilgai užsibūsius svečius, anksčiau ir vėliau šeimininkas norės išpravodyti. O kitas dalykas, kad Europos Sąjungos projekto vadai – Vat grįžtant į pradžią, daro daug, kad išeisė į balsą savo čia. Vien savo gimimo faktų Lietuvoje, jeigu jūs esate ten šveicaras Šveicarijoje, prancūzas Prancūzijoje ir taip toliau. Visur kitur. Kaip ten bebūtų sotų, jūs vis tiek busit svečias. Ir per ilgai užsibūsius svečius, anksčiau ir vėliau šeimininkas norės išpravodyti. O kitas dalykas, kad Europos Sąjungos projekto vadai – Vat grįžtant į pradžią, daro daug, kad iškreiptų tą žmogaus prigimtį. Jie keičia tą žmogaus prigimtį, kad nebūtų tų svečių ir šeimininkų, nes tik taip jie tikisi išsaugoti savo šitą ES projektą. Kam jis jam reikalingas? Jūs manot, kad jis reikalingas ir atskirų tautų interesams? Tai yra visiškai kiti tikslai, tai reikalingi transnacionaliniams kompanijoms, kad būtų didžiulės rinkos, kad būtų lengvesnis prekių judėjimas, didesni pelnai, ir panašus dalykai. Tam yra sukurtas šitas projektas. Tam dabar bus kūrėmi dar didesni projektai. Ir e, žiūrint į tai, kas darosi Europoje, aš manau, kad ir jam ir vėl nepavyks. Visos šitos utopijos jo žlunga viena po kitos. O kadangi dabar apskritai laikas greičiau eina dėl, dėka informacijos, tai nereikės laukti ir ilgų dešimtmečių kad mes matytume dar vieno projekto žlugimą. Bet štai pabaigai šitos laidos aš pacituosiu porą komentarų. Komentarai yra įstabus. Susiraskit juos, jie yra ilgi. Aš jų čia e, tik fragmentus paskaitysiu. Susiraskit. Bet to ten užvirė rimta diskusija. Vienas autorius yra Marija, pasirašo žmogus, moteris matyt, o kitas yra Herkus Montė, jie atsako, yra ir daugiau jie atsako. Už, ten užvirė visa diskusija. Paskaitykit, labai įdomu. Bet ypač aš norėčiau akcentuoti Herkaus Montės šiuo atveju atvejį. Ir netgi aš matau, kad jūs naktigonės klausot, susisiekit jūs su manim per e-mailą. Aš matau, kad jūs turit unikalią patirtį. Paskaitykit jo komentarus, suprasit, ką aš turiu omenyje su jumis būtų įdomu pašnekėti ir, ir girdint daug žmonėms. Jūs turit ką papasakot ir jūs matyt ne veltui rašot, kad gal vienintelis iš lietuvių turi tokią patirtį. Taigi štai, cituoju komentarus. Marija rašo, aš šimta procentų už žemės pardavimą užsieniečiams. Kuo jų bus daugiau, tuo maloniau bus grįžti į Lietuvą. Žemės vertė priklauso ir nuo kaimynų aš laiminga būčiau, jei galėčiau gyventi Lietuvos kaime ir džiaugtis Olandų, Anglų, Danų, Švedų, o ne Lietuvių kaiminystę. Citatos pabaiga. Na, jei Romas, Banga ir kiti komentatoriai <laughs> pasako taip, iki nepasimatymo. Gyvenkite ten ir nelyskit pas mus ir džiaukitės tą kaiminystę. Bet pacituosiu kiek ilgesnį Herkaus Montės komentaro fragmentą. Aš prisižiūrėjęs pasaulio, prityręs vargo ir džiaugsmo ir netapęs globalistinę iškamšą, pareiškiu, tas gimtas žemės lopinėlis yra pagrindinis ir svarbiausias kiekvieno save gerbiančio lietuvio turtas. Todėl skirtingai nei jūs, Marija, aš šimta procentų už žemės nepardavimą užsieniečiams. Citatos pabaiga. Štai yra du požiūriai į save, į pasaulį. Vieni visada e, ieškos atramos savo visuomeniai, savo tautoj, savo valstybei, o kiti visada ieškos, kur saulė šviečia šilčiau. Čia jau taip visada buvo, tai bus, jau nieko nepadarysi. Pasirinkimas yra šiais laikais laisvas, kiekvienas gali rinkti savo kelią ir ieško to, ko, ko jam atrodo yra kitur, o štai šitą laidą ir gesindamas naktigonės laužą, aš pacituosiu tai, kas buvo parašyta ant Žono Lenono namų. Jūs tą užrašą galite rasti videoklipe dainai Imagine. Jie su Joko Ona ateina prie savo namų durų ir virš durų yra toks užrašas. Tai yra ne čia. Kitaip sakant, mes visada ieškom kažko, ko greičiausiai ir nėra. Гесинам лаужа. Лабанакт.